enteratu alzea. Zertaz, gamusinoen prezioa berriro higo dela? Ez ez ez, gure baiaran iratsaio berri bat hasiko dugula. Abai? Ah, Eta zertaz doa, slow foodi buruzko podcast oietako bat izango da. Baizea, ez Bigfoot ez da prostataik, hau benetako irratsaio bat izango da. Ertziok du izena, zuzeneko emisoakin da guzti. Ertziok, aila hostia, ze ona, ederkiziok, Eta zer egingo dezue bertan? Ba, naste borraste bat izango da. Elgarrizketak, musika, gomendioak, berriak, kontrainformazioa, pixkat denetarik eduiko dugu. Eta guzti hau gaina umorearekin. Tira, batzuetan serio jarriko gara. Ertziok, hileko azken ostegunetan, gaueko amarretanik aurrera, zu pintxo poteko espuela gurekin, zintzilik irratia. guztio, oi? Ah, ematen, Betilata ematen, zebolleta Bueno, Gabon, ez? Gabon, oh, kapital, de? Gabon, gabon. Eh, kapitala Bueno, bueno gugara. Kaixo, bat, bat, bai, keko, da? keko pixka da jua, ber? Bai, a ber, bai, nola, bueno, eh, kontatuko dizugu pixka bat nola gauzen Bai, Takagu pertsona bat pezeran, bai, arraina, bai. arrain teknikoa. Arrain tekniko bat daukagu. Pezeran nagolako. Ez daukagu, glu, eh? Piti agian edo, ez dakigu, baino. Eta gaude, bi pertsona... Potol pocholo. Potol potxolo, bai. fibrari gabeko piti Akuarium batean bezala. Hori da, hori da. Beste aldean. Bai, hori. <laughs> Bueno, zer, eh, inberko gogo pixka bat, eh? Zeizarete hemen egiten, ze... Zeizarete, zeizarete, zeizarete, zeizarete, zeizarete, zeizarete, zeizarete, zeizarete, zeizarete, Udara eta gero egin den lehenengo iretsaioa dela hau, eh? Ah, bai, eh? Gara lehenengoa, eh? Primizia, primizia. Estrenia, eh? Estrenia, eh? Estrenia, eh? hau, Ba, ba, ba da, uste, de, demoraldiaren estreinaldia da. Ba, Perrito piloto. Gure da, ah, piloto, Estre piloto, oh, estreno. Da, hombre. No, es, esta estrena, esta estrenaldia, eh. Da, aurre estrenaldia. Ah, bueno. Oaindik, estrenaldia claro, claro, ez dugula claro. egin, osako gure da, oaindik esklusioa goa. Hori da, osea. Osea, que men, brillo ateratzen, txak, txak, brillo, baino brillo gehiago, ez? Eh? Ba, distira, bai, distira txua. Bai, bai. bai, bai. Dios. Ay, ama. Ay, ay, ay, ay, pixka bat, eh, komentatuko dugu pixka bat, zertaz hijoan gure irratxaioa, ez Ez, ez, ez. Hau zer a ber, hau zer rax, irratxaio bada? Itxoin, ah, hori ere, hori ere, hori ere, nola, nola daka izena? Izena? Izena. Eh? A ver, esaten dugu bat bita eh, a ver, ea, ea asmatzen gena nazi eh? berean, a ver. Venga, bat, bi, iru. Gazte Euskadi! Barkatu, ah! <laughs> eh? Barkatu, John a ese barkatu. que van a go lan parcial bai, bai. A ver, a ver, berrio xertzen gara, Bai, bota, bota. A ver. Bi. Eta Ez an ertzainak. Ja, bueno. Ez an ertzainak. Bueno, ertzainak. Etxo, gehiagitxo. No, ah, baina existitzen zan, ja, hori. Oh, no, eh, eh, atxeri gabe, esaten un. A ver, nola no ah. zan. Ah, vale. No, no, no. Ba, logo, logo hori es que, bidari una. Es que la, la H es muda. Ah, ah, ba, baina horeretako ba, baina horeretako zea eh kantautorea H H izena ta H bai bai gida. baina musika egiten du Eske bakizu zeketan zaio H ari H H da nire kartzontzioak bezala porque es muda. ¿Eh? eh bueno, bueno! Horrengo el de batería redoble. Bai, bai, gauza da, eh? eh micro dago eh? Bueno, bueno ordur, eh... nola zen izena, sasi Sí, señor. vale, vale, vale. va. Bueno! El eh, ¿cómo Eh, a ver, Lengo saioa da, eta orduri gaude, eta horretik ez dugu ikasi ez da izena, ez ez zerra. Lelengo, lelengo, lelengo, lelengo. Lelengo, lelengo, lelengo. Leloa. Betiko leloa. Zein da, zein da gure iratzaioaren leloa? Zein da gure irratxaioaren leloa? Gehiago urbildo garko zarete mikrofonen. Bai, eh? Zein da gure irratxaioaren leloa? Eh, Esta kagu lelorik, porque ya somos tres lelos, eh? Claro, ah, Iru lelo ditu, iru lelo ditu. Pues, hombre, a currir lelo, bien. Lelo, bien, onduriak urri. Ah. <laughs> Bueno, gure leloa da hartazu pintxo potaren espuela gurekin. Ah, por cierto, por cierto, kafra. ezagun batek galdetu dit e, eh, eh, zea, bidali diot, bueno, gaur eh, egin dugu... WhatsApp ba, bidalketa masiboa. Hori da, eta ah, bidalketa, eta bar, ez? Eta, eta txalaparta bidez bai bidali dugu. <laughs> Bai, bai, bai. bai, bai, bai, hori bai, signal, bai, de humo. ba, justo ezagun batek hori bidaltzerakoan, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Galetu dit bai, bai, bai, bai, bai, Eta, bakizu... Eta, claro, nik esan, era, da, bueno, ba, mendik karroera, ba, ber, ez dut uste pegarik ongo denik, baina eske gure lengu irratzaia da, eta pizkatu ordu dira, ongo gara, eta pizkatu orduan, nahiago dugu bakarrik egotea. <laughs> ah, ero? Baina, ze gertatuko litzateke jasotzen badegolako eskairak? Hori, itzegin bar dugu, itzegin bar dugu, pero, niraka, niraka, gozat pentsatua, itzegin dugu. A ver, a ver, bueno, ah. bueno. Ze, agian, derrepente, iristen zaizkigu, jo imaginatu, imeiera, bueno, ezakit imeia daukagu, no, baina, bueno, edo eskarak iristen zaizkigu, nahi dutela gurekin gure irratxaioa ikusi, eta agian azten geha gero, claro. sarrera kobraten, eta dir hori zintzilik irratirako, bai, bai bai, bai, bai, bai, eh? eskatzen gure aforoa murriztu, murriztuta dagoelako. A ber, kobratzen hasiko garen eta papendora paper zean ateratu garen. Eh, jendean eh, plan, kontuz, ba, kontuz, boitu, kontuz. Bi, bi, ba, justu barko zea, edo udaletxeran sartu eta hau egin edo ez dakiz zer, eta probak, froga moduan. Ez da, auskalo, auska, eh? Proba, proba, hor, hor usten dizu, eh? Ikusi ez dakik Esaten didate, entzuten dela, eh? Oi bai, hartzun bai. dakagun lagun bat, ah, bai. Eskimu? Ara! Eskimu! Aida! Eskimu! Zemuz geha! Ah, ah, que le es bai, e, eh, bidali diot nire lagun vegano bati irratsaioaren eh, zabalkundea. Vegano ya bukatu da, invierno, invierno. No, ya, oira, oira, en eh, vez de, eh, otoño. En vez de mandárselo por señales de humo, se la ha mandado por señales de humus. <laughs> ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Vaya, mal. Bueno. Bueno, zein da gure <laughs> arraña edo gure pezeran dagoen gure arraña, kidean, aurkeztu arraña. Bueno, pues hemen aukzue kafra naiz, E, ni uste naizela veteranoena <laughs> eta zarrena, bai, hemen. Ba, ni ne le usago bai, no, ke. Eh? Baña jatorrena, le bai, no, ke. O sea, jatorrenare, bai. <laughs> bai bueno, jatorrena. Mucho con jartorena. Jartorena. Bizka jatorrena golako, eh, bai. Eh, jartorena eta hori ba 43 urte ditut. Ez Entzute ez zute? Bai. Ah, eske nik... Eh, mazo. Ez ez bai, entzuten, hemen. Pilla bat, eh? Bai, Pilla bai, bat. Pilla bat. Bakasko Nola notatzen da, dala el duena eta hemen... Ah, orain. Rekorta ah. bakala, eh? Acierta no se oye ya. No, no, ya está, ya está. Arazo bat zegoen... Claro, eh, zeagaren kaskoen kablearekin... Ba, ba gaizki zegoen kablea, jarrita eta, claro. Hemen entzuten dugu pillo bat, porque... Zuzenekoak, zuzenekoak. Bokek jarri zitu, vale, vale, porque... Oi, ba, oi, ba, irratiko zintzile irratiko aktivista aspalditikan eta saltxerua eta hori ba zesan dere no e, jarto, jartoa no? jartoa bai ez bai jart, naiz hori da seguro bueno bai Eta kitz, gehiago esan Ah, hori, nila, ba. nila hasiko nintzen nire Eta horrein, ba, ber, ba, ba, ba, eta ber, eta zu ze, ze no? ze, zu ze, ze, bolleta, zu ze, bolleta, zuze. Baieta. Bayeta. Bayeta Baieta. Ah, ui. Baieta. Baieta. Baieta. Baieta. Bueno, ni naiz cebolletas. ni naiz. Nire ez izena hau... Espero de... O sea, nire ez izena jarri zuena. Espero de tonain entzuten egotea. Aha. Así que a ver... Bai, Entzuten eh? dago, <laughs> Ah, zan. Azena hori... Bai, ez. Zan. Kukurbitazea bat. Tuberculo da, eh? tuberculo eh? edo no, bueno, adin, bai. adin bat azbesteko ajeizten en hogeita iru urte bueno, ditut ah. Bai, nahiko jeizten da, egia da eh. bai. Ta, bai. bueno, eh, irratxa jo bat innuno da indela bat bi Iru, iru de morali edo lau, itzez itz, elkarrizketak iten Ah, bitu mm Pleistocenoan Eta... Lau, lau de moral deia pasadea? Se, sí, baietze, eh Me cago en reo Eta zintzilik irratian sartu nintzen Beti kontatzen dut historiau Eta beti kontatuko dut Eta... Mm. Osa, asizik edara Le gaina, au Zaragozako irrati, irrati libren topaketan kontatu nuen, eta grazia pilo batetik nun. Ni, irrati, oza, zintzilik irratian sartu nintzen, parete, paretetako nikotina garbitzen. Ostia! Hori izan zen, nire saieta, ana, eh? Baieta, ana! Se, bayeta! Ze, baieta! Ze, baieta! Eta izan zen. Eta, bueno, eh, orain pixka bai. kontatzeko, esan izuen moduan eh, Osa, lehen esan diot Bueno, orain Bai, barkatu da eh, pasatxanda, pasatxanda Baina, barkatu Pero, keko Jogurinena ke, Ke, ke? keko Jogurina, naiz, ni Jogurina Hemen Naiz, gaztena Gaztena, zena Goita bi urte, klaro Goita bi urte Hostia ni, ni azu ezala Baina hankabako Oixe bueno, los patitos. Aukesten eh? bai. dut, eh? anekdota eta aukesten zea, edo al revés. Bota, bota, bota. bota. Que no, esan dio... Ah, anekdota bada edo asintota. Asintota <laughs> da igual. Asintota, bueno, bota, bota. Que... Asi, sin eh, men, otari gabe. <laughs> bueno. Ojalá. eh, lehen kontatu diot, esan diot, zuzenean entaratuko zeate gauza batetaz. Eta bain kontatuko, eh. Bueno, a ver, a ver. A ver, abolo nikotina. Eh, ah. gauza da... Ah, a cebolleta, bueno. barkatu. Ze? Cebolleta aitona, o no? Nikotina aitona. <laughs> e, gauza da, bueno, badakizute e, euskaltegia nagola apuntatua. da. Euskera maila pixka atobetzeko eta gian urrengo kurtsan, ja, ze, ze lau, no? Pele lau, ze bia lortzeko, ez? Pele bia, pele bia. Pele bia, bia ze lau. Ez zari, agerra gala zelaseseko robotak. Zele, <laughs> ze, ele bi, ega, ze lau. Pele bi, ze lau. Balte, naiz, eh? Jo, eh? Bota, bota. Oi. Eta... E, bageuden bizkat ariketa bat iten, ez? Jendaren en plan, zein izango da nire zein izango da nire autua urte honetan euskera lantzeko edo ze kontsumituko ze kontsumituko dut euskeraz, ez? Eta bazegoen hor justo genekan fitxa bat ideiekin. Uh -huh. Eta ideia bat zen euskerazko podcastak entzun. Ah, eta hori. bueno, hori agian meloi hau meloi hau beste gombatan irekitzen dugu, pero bueno, Estoy en un plural, pero bueno ni podcast Haren fenomenaren kontra nago Eta irratza alde, baina autopolitiko bat da Beno, hori, beste gomenta bueno, hitz egiten dugu Baina Eta san nion irakasle o sea, Euskaltegi, euskaltegiko irakaslari Ba, begira Nik euskarazko podcastak Ez ditut entzungo Baina irratza bat egin godet Ara, eta duan, ara, itxoin, eh? eta duan bai, eh? Zer txuleta, Irakasle kontra egiten Hau da kontua, etxiko lan bezala jarri du gure klasari hmm? Ertziok entzutea. Ara. Me burria. Iantan. Iantan. Iantan. Iantan. Eta gainean, jantziak. O Euskaldun petio-petioak direnak eta... Edo moda, hemen, irakaslea, kuaderno batekin. Ze presioa, eh? Bai, bai, bai, bai iazua da, eh? hemen, irakaslea. Ergatiboa, <laughs> ongi. Kuaderno batekin, faltak apuntatzen. Ui, nor nori norka, eta, que, nor Ba, intuitzen du zein dan zure irakaslea edo zein egon daiteken hor ratzitik, herrian ebiltzen den... Ez da herrikoa? Ah, ez da herrikoa. Ez da herrikoa, ah, ez herrikoa. Ez da, ez da landare. Ara, ah, ez da landare, ez da herriko da. Landare, xa, ez. <laughs> Ha caído, ha caído. Zetxarra. Esa era una zan, eh, o sea, erritik kanpoko jendean zuten gaiula ere bai. Ez, ez, ez, irakaslea ez dela errikoa. Pasaikoa da. Zuten ahi Ah, bueno, bai, claro. Erritik kanpo ez zuten ahi da. Bueno, esan zun, entzun lo dela. Logikaz, ez? Bai, bai, bai, bai. Edo logikaz da ematen euskalte gian. Logika, logika gutxi. <laughs> Eta orduan, klasik ideak ebai entzungo dute hau etxeko lan moduan, así que etxeko lan super nire ustez. Joder, entzungo edo entxungo tekisekin. <laughs> Txungo gu. Hau entzungo txungo, Nola bi. txungo, tamina. Gure klasean zeto batzen zun segiroa, eh? Oi Oi jaiak! Txungo, txungo, bai, eh, <laughs> txungo, txungo, txungo. Ez que badago, Instagrameko kontu bat, oi hartxungo memeak igotzen ditu la euskera, eta mendikan, Agurten ego, jartxungo komedia Naiko, provokatiboa dira egia Esan beharra dago, <laughs> horretako kontu ekin Egiten dituzten bebe batzuk, naiko Horretako oh, gure, bifa, beda hori, ez, bai, botatzen dute Hori, nahi, gozoa, julen, ez, eh, oi Ba, ba, ba, <laughs> bueno, bueno, bueno. Bat, Jarri eh? barka dugu, hemen, hemen bakoitzaren zea, bai. eh, hemen, bai, tak, eh, hemen, txak. Hori da. Txak, <laughs> aputatu da, zekat, hemen, hemen, hemen, zela. Que, bueno, hemen, bai, hemengo, hemen, hemen, hemen, hemen, guztiak ez dira milenialak. Así que, Zorionez. agia, <laughs> azaltzen dio guztiak da bifa. Bai, bueno, esplikatu eh? bif… Ez? Ah, kara, ikusen dugu, hemen. Bifa, eh, bif da, aragizati bat ingelesez. Bai, eh, pero ez. Bif, bai, miño bueno. Da ter ternera en sí, pero bai, biz, bai. en el idioma urbano, digamos, bai. da meter mierda. Bai, eh, Baina, hori euskal tegia nola esango ezu idioma urbano meter mierda. A ver, a ver, eh, a ver, Kaleko, kaka, kaka, zemizkitxidan. Kaleko izkuntzan? Biz, a ver, da ingeles ez, eh? Kaka, sartzea. Kaka sartzea. Vale. Kaka sartzea, pixka. Bueno, kaka baino da hori eh, sortzea, eh, ez da bai da bat, ez, botatzen duzu hor, no, zure bomba, no, no, ez, bomba bat botatzen duzu, eta gero, eh, erantzun behar dizute, ba, bomba horren kontra… o sea, hori botatzen kontra... Leno bota ez zuten feti doiek bezala. Eh? Ah, eh, nik, bueno, nik bota ditu. Eh, ez, <laughs> <laughs> ulertzeko, <laughs> ez, apropiazioen de vida, ez egin mesedez, eh. Ulertzeko, ulertzeko, lo que hace chill mafia. Hori da, ah. pixka bat. Chilmaziak ah, bifas hartzen du. Bifas hartzen du. Oi hartzungo hauek, oi hartzungo hauek, egiten dute asko hori, eh? Horretaren kontra, botatzen dituzte, guk ez dugu erantzuten, bineon. Modeletaren izanean, bintzat egin barko Baina, alko benurke erantzun, eh? eh? eh bai, Hori, bai, bai. dugu, eh? A ver, azkeneko atala zeari gabe dago, ez? Eta da Twitterren buruz? Bai. Bueno, pues agian denbora daukagu gero zerbait. Noski, da. atala. da, eh, Ez dakite, ez dakizu ez da izen, egia da. Ah, eta zein zea, txabalin. Agüero zebo jota hau. Oita bi urteko txabalin zein da. A ver, ni naiz Keko. Keko. ¿Qué cuyones? Eh? <laughs> ¿Qué cuyones? ¿Qué cuyones? Bye, bye, bye, bye. Hore eta kokatu. Ke kolgao, ke eta bi urte azkat eta ikasten nahi nahi zuzen bidea. Eta horrekin nahiko. Eta zuzen bidea, ze bizkarra, hola, rektor, ba, rektor, jarrita. Nahiko pasimodo nago ni gaur, eh? Osea, que, bueno, haber nola telatzen deti. Eskilo bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ni horretakoa naiz, ah, baina, bueno, bai. jatorriz katalanare bai ah, bai, Orduan, bueno, bai, hor daukagu eh, kompo interesgarri bat Baina, bueno, hemen dauden irukote hau Emango dizue, agau bat, nahiko interesgarria, eh? Jo, eh? Pues dugu, oza bat, eh? Que, hau, pixkat, eh, nola zen da? Oitura, ez, ez, ez itzaian ateatzen oitura hitza. Eh? Oitura ez galtzeko, hasiko gea oitura hauekin, mira Esango dugu, zintilikeko zenbaki finkoa Ah. Eta, mobila, vale? Oitura Baina, ze zenbakia. Zifa, eh, si ver, hori da, hori da, eh. Zifa, telefono se maquia, eh. Ese es gure... con tu corrón corre maquia, claro, Zapate te. Echate y Dirua bidaltzeko, dirua bidaltzeko. Bizuma. Bueno, hemen, ara bizuma ari gira la egiten agur bat. Kafe, likor kafe iratxaioa eramaten duen ari Bai, gure kideak Gure galego Bizuma. Galego kideak Ez es que bizuma baite du Ah, dale Es que, beti, bronka botatzen dit, milenialak ez, ez degulako eramaten diru finkoa di, xoxa, zilarra boltsikoan. Zilarra. Esaten con el puto bizo. <laughs> Arrozakin orden durrengako. Llevo <laughs> aquí plata plomo. En pero <laughs> bueno. Bueno, bueno, bai, a ver, bota, bota, bota, bota, bota, a ver, bota. Bueno, eh Chencho Leno, Leno. Sin Silik irra tira en teléfono, Ah, Es que Gure sintonía maravillosoak egiten ah. dituen taldeari, mesedez. Oi hartxungo dik, dia. Oi hartxungoak, dia. Oi hartxungoak, dia. Bueno, bueno, oi, hartxun, oi hartxunen. Oi boiko <laughs> eskola <laughs> kulturgune okupatuan. Hombre, claro. Oida. ero, itzingo digu okupazioa Bueno, hori, gero kontu. Es que nos, nos, vamos. <laughs> bueno, zu, zu Gure zara bati bai, bai, zu bai, Cebolleta, zu Eskerra, eskerrik asko muskulo talde pare gabeari eskatu nion mesedez nire bikidei, irratzaiokidei, abea mm -hmm. muskuloko sintonia jarri zeba. Bereiei eskatu nien ere, bai, bazpare. Eta arazorik ez dugula, behintzat. Oia, da, oi, ongi. Ah, esk, eskatu, esan... Ba, esatik, oie, ba, jakinta zuen, zuen musika hartuko degula, hola, tal cual. Ongi, eskatu, ongi. eskatu ez, baina, bueno, e, komunikatu nien. Elegante, kafra, <laughs> elegante. Ba, laguna bai, dien ez, bueno. Eske, que ba. lengo... Bai, bai. Ba, ba, ba, dagoenean bakizute. Hone, noski. Nazka maten du, bai, batzutan. Ba, ba, ba, ba, que ni ni el iratsaioan erabeli nun muskulo sintonia bezala eta badiot aprezio bat. Mm. bueno, guzti Es A ver, bota, venga. Cebolleta, eh, A ver, entradilla, entradilla, bota. Venga. Sin ta, ta, ta, Zintzilik eh, eh. irratiaren telefonoa. Iten dugu <laughs> hostia, es que que egiten gula horrela gero, badegu, irratirako kuñatxo badaukagu. Claro. Imagina tú. Eh, hombre, hombre, claro. Ahora está de la ¿no? es que, esango de, nahi al ritmo de la música. Ah. Pero, eta lehen... Uf. Eman nahi Avisubat. <laughs> abisu <laughs> dago de desano, ¿verdad? Pero 5 bai. Bai, baina leheno ditu dute eta mas mobilekoak ziren. Benetan, ah. ditu dute eta nire. Oie gire, irratza joetzen du. Ba, ez aki, zintzirik irratia bai. Hola, buenas, te llamo de mas mobil. Jo, que mas mobil, oh, ni mas ni menos, pun, hala. <laughs> ni mas ni menos. Eh, mobila esan behar dugu. Benetan hori, eh, leheno. Bai, bai, eh? bai, bai, sortia galdera ditu dute. Pero, mo mobila esan behar dugu, jendeak whatsappak eta eh, telegramak bialtzeko. Bai, Zigenga, ah, eh? Vale. Esango dut, lehenengo izango dut mobila, eh? Azkar hartu axota eta boligrafoa eta horrein eh, egingo dugu Bat Eta zintzilik irratiaren telefonoak dira Zintzilikeko mugikorra Sei, lau, zero, bat sei Zortzi, iru, <laughs> eratzi, lau <laughs> 8888 Os suena, os suena. Es que, es que habéis tirado para mi memoria, voy lo es que músculo le ha dado muchas vueltas. Ahora el 5A, eh. Venga, eh. Otra cuña. A ver, a Otra cuña, A ver. A ver. Teléfono 5A. iru Bost bi, zazpi, lau, zero, zazpi Ai, ama eh, eh, Negarrez nao, eh Txalo, txalo Negarrez nao eh. Ostra, Sartu den behatza gafetan porque... No, la beta horreko hain ah, Ez hain gafe Hain gafe zea <laughs> Bueno, hemen gea Gea Gea Euskera Euskerarekiko Sabinista gea Ni Xabin ez Ez da puristak, no? Ah, ez, ez, da, eh, ni por, porrista naiz Porrista Porrista, ah, porrista ez eh. Ui Ahí lupa, Segi, sí, sí, sí lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, claro, vale, lupa, lupa. betarrekoarena ipatu dezu, eta lupa bukatu da. Ah! ah! bueno, a ver, eh, komentatu behar dugu ah, pixka bat, gure irratxa joa ez dela bat ere sexista, edo usaietuko gara bintza mikromatxismoak eh, ekiditen. ekiriten, ez eta egia da egin behar eh, hemen gara, iru, iru, bat. iru pitirin gara, orduan pixka bat eh, zen bueno, behar dugu. Bueno, iru gizon, porque hor sartuko zeinateke vale, bueno, eskuntza tanfo bai, batean. Bai, egia da, barkatu. Bai, baina kasu ah, honetan... Ni... Esan nahi genuen hasiera batean. Betare, barkatu. Iratzaio honetan, oza, zer da iratzaio hau? Iru gizonek egindako humore, beste irratzaio bat. Porque bai, es eso. da. Mm. Autokritika es bat. eso, Eta, bai. katsa egiten badego, gure hizkuntzan eta bar, ba, mesedez, esai guzue, mm. bidali guzue mm. Ah, odeitu, bai, Konfiantza guztiakin. jakin. Hemen gaude, zuzentzeko Eta, bueno, argi utzi nahi dugu, ez dugu lau egiten esaten den bezala, como dicen algunos, porque somos esclavos de lo políticamente correcto. no. Porque hau egiten dugu, apustu bat bezala, edo zein jazarpenaren kontra Oi, da. Osea, hau da autopolitiko bat. Ez da ez dia, ez da beza. Bueno, ez hau de meniori por de la misca, miascatzeko, ez da horrelako goza. Pero por por dia. Oi, no se mudan no, no. Por por dia, kaka. ni a me. Pero la copos cara cateratzen dia, gero. Bai, claro. Y por di miascaduren alde gaude hemen, eh? Bai, miñera, adiri este es es ditu eh no. Y por di miascatuen cluba. Oi, ni deitu. Aurreko telefonetara. A gertuko agentuko se escribe una jendean, <laughs> nahiko duna, ipurdi a mi Aurrera, eh? Aurrera, bai. Vale, bai, ahí, ahí, ahí. Bueno, bueno. Ah. Igo, igo, igo. Es que trago a tragoa. Tragoa eman barru beste. No, Aurkezpena nahi dugu bai gehiago sartu edo? Me quedaba seco. Pues aquí. Eh, ah, bai. Ipurdia mi azkatrarekin ja sartzea. Eh, bai, ya san da, sarrera bat. Ah, erraza da, listo, no? mi, Ipurdi mi alde gaude, hori argi utzi nahi dugu. Bai, da. Eno, gorputzeko edozein depende hori ere bai, eh? Ah, Gorrikuei, bai, bai. ez? Eta edo edozein zati mi alde. Bai. Hori beti zure petarrekoak miazkatuko Claro, noski, sí. noski. Egia da hori dala zure, e, eh, zera, zebolletaren autobu politikoaren bai, oinarritako bat. Gaina izango litzateke zerbait jatea bezala, ze gafapasta bat da, ordun pasta. <laughs> Los pastafaris, tamén. Los bai, eh? <laughs> Eta, ah. bueno, azken fina, ba, xentili irratearen hildoa dena, ba, oda, ba, hau txai zuten eia, hau kontrainformazioa... Ez ki, hori, ah, hori esan nahi nuen… Ongi, ongi, ongi. Eh, bueno, hori agian hau aldegu beste gumbatan nireki, pero, bueno, argi utzen nahi dugu bai, irrati libre batean gaudela, eta irrati libre bat ez dela edo zen gauza. Irrati libre bat ez da irrati komunitario bat, irrati libre bat ez da irrati municipala, irrati libre bat ez da beste gauza irrati libre bat, irrati libre bat da hemen Eta bueno, beste egun batean, nahi bai ez dute prestatzen dugu saio bat, irrati libre ninguran pixka bat bai, Komentatzen ditugu pixka bat, zintzun dira, irrati libre batzu… e, irrati libre, libre, libreen ezagarriak, pero hori Eta oinarriak, eta oinarriak Zebolleta zara, zaude den bora guztian, eh, meloiak erikitzen, eh? Ja, eske, ba... Meloia asko erikitzeak ero... Bai, bai, gero bai, meloiak bai, itxe barriak, itxe egin barriak, claro. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Kando zerreko? Bukatu da, ja. Udara. jaten dugu, bat egunero, bat egunean. Ah, oi, no, eh, Ah, no, melon. Gu meloi zalea gara, bai, bai. Eh, Pero... Eh, aitak, aitak eh, xarrak eh, hartzen du egunero bat, kilo terdikoa edo. Joder. Ya, ya, ez da idea oso osonak, eh, bueno. Ez que, por la mañana oro... Kolikoak eman dizkiaten eri pila bat, hori urtekin, nik uste koliko urteko edo gu. <laughs> no bai. alkoliko. <laughs> Meloikolikoa. Melankonikoa, ez da, bueno, batzutan jarri behar da, ere, Ez que, bai. Bai esaten duten. Por la mañana oro, por el mediodía plata, y la noche mata, da, gauean, eh, bereziki eman dizkiaten. Los candilup, ez da, gusten candilup? Diela, bolo, txikiak. Ni zapo, zapo, zapo El melón candy loop, hori tira, como un balón de balonmano, mano, horrela, txikiak. Ah, oye, que es, eta galia, eta oye, que es... Los melones gal, has dicho? Gal, gal, bai, gal. Gal, oito, eh. Bai, bai, gal. Dola gutxe, oita. Eh, grado amaiereko lana. Dola amaiereko. Balakizu EH1 los TFG estaba ofrendo de grado euskeraz dia gralak porque gal jartzea grado mailerako lana ah. ez estáin oso egokia iritzen da jartzen garal bai que EHU da super super eh. ostia, EHU comentatu bar digo gauza ba super garrantzitsua puta oain supuestamente hau da beti itzingo dugu gaur kakotxen artean hori izango da gure leloa kakotxen artean iritsi zaigu Ogeita amabos mila ikaslei korreo bat esanez da Ezin direla EHUko kampusean jaiak egin Porke, oh. supuestamente, orain bertan Animoak biratzen dizkizuegu emendikan Lehioa, lehioa kampusean makroboteo bat Eh, Animoa guzti hori egia da, ba, nire iritsi zitzai da kartela egia da Juteko tan naiz Eza, eh, erratxa joa eukala minion Juteko tan egon nintzen eh, lagun batekin bueno, eh, ikusten duzu Nere... Horein ja legala da. Bai, bueno, Horein legala... Ja, bai. Legala bosta jola guri be, eh? Bueno, lo, legala gero ikusiko dugu, no? Gauza, legala... Gero pizkat, horre dago, komentuko dugu. Atalez barina ditugu eta jungo, gara, orkestu. Bai, hori da, bai, bueno. Bai. Adibidez, ba, laster daukagun bat, ez? Adibidez? Ozer, eh, bueno, leno abesti bat daukagu, eta gero, ba, hasiko gara elkarrizketarekin, ez? Eh? Hori da. Guazen pixkanak atalera, ze ja badara magu, ja, ordu, eh, ordu erdia, eh? Ostras! Laguna. Gure orkezpena da, orkezpena. Ba, Lucia, Lucia. Lucia. <laughs> Espero dugu pena ez ja, bai. <laughs> bai, ematea. bueno, abestela, <laughs> abesteari sarrera eman. Abesti, hori da, abesti bat. bat eh, kafra, pixka, zetik jarri duzu abesti hau, bai. zetik aurkeztuko duzun. Vale, pues, Sabes? beitu, komentatu genuen, ba, bakoitzak ekarriko degula besti bat, eta zergatia aipatuko genukela. Bueno, Bani, bueno, ez nekien oso ondo zer hartu bat, eta bueno, gogoratu nintzen, e, mesedez, abestia bukatzean, igotzen banau zuen zerbeza bat, e, primeran, eh? Bai. <laughs> ze oso motza da, bi minutukoa. <laughs> eta, bueno, bakasu enten, abesti hau e, eh, lehiotikan talde Nafarrana da, Nafarroa izen izenbura dauka, eta... Eta, bueno, e, zergatik aukeratu nuen, bo, pixkat, bueno, Euskal Herriera begira, ba, aipatzen dute, beraien Nafarra direla, Euskal Herria Nafarra da, Nafarroa Euskal Herria da, Eta, bueno, pizkat irratza joazteko, ba, bueno, Euskal Herri oso begira, pues, bueno, ba, simaz, pues, hori aukeratu, no? Eta no, gaina eh, oso go, bueno, gogora penona dazkat beraiekin, ze bai, barso musikareken ekarri genitxo, eh, mm -hmm. baitea indio jozuten, madrenetan, eta sekulako taldea bada, oita bost urte maila gehiago ez da oso ospetsua, baina kriston taldea da, eta jarkor melodiko egiten dute, iruñatikan, eta zuekin, lehiotikan taldea. Oso ongi. Venga. urtebeteko elkarriketa. Ke ez nekin abestia hau zela, nahi diot... Eh? eh ah. abestia ez nekin hau izango zela, eta justo ah. abesti hau lagun batek beti beti beti kantatzen zuen klasean, hasi que nahi diot... Eta usteet entzuten dagola MJ jurretatik, Así que zuretzako. Opa, Pues beitu, azbate dugu jaki gabe. Bueno, lagunok, pues hemen eh, aurkezten eh, dugu atal berri bat, elkarrizketa atala. Uh -huh. Ta zuan, ba, izena esaten den bezala, ba, <laughs> zer da? elkarrizketa bat, ez? Oso Opa, karrizketa bat agian, igual. Eh, ez dakibu, ez? Horen kasu honetan, normalean ikusiko dugu egunaren arabera eh, batzutan jendeak harriko dugu onera, irratira, edo aurrez grabatutako eh, elkarrizketa bati, emango diogu mm, aurrera pausua edo pixka eta aurrera pena, mhm. eta kasu honetan bezala, billar e, eh, bai. ostirala, eguerdiko amabitan, publikatuko dugu, gure gure realdean, elkarizita osoa. Integroa, osa, krudoa, dira. sea, osa, bai. ideia izan, izan zen, sea, guk egingo dugu en plan, teaser, en eski ang anglosa. Sarrera txo bat edo. Sarrera mhm. ba, txo bat edo. Sarrera txo bat hartuko batzuk. Hori da. Piskat, ba, jendea, ba, jendea, ba, berotzeko edo, piskat kontekstua izatzeko edo, jendea, jakiteko zere eh, itzen goda hartaz. Eta, bai. hori, ba, zuen arreta ditzen badizue. Eh, Bi, arostirala, eh, urriak sortzian, zintzili.net, egue berrialdean, eguerdiko amabitan, publikatuko dugu elkarizeta oso. Hori da, ze kafra zu bi pertsonakin, bi mhm. emakumeagadekin, pixkat, e, eh, direnak, ez? Hoi, xo, pixka sarrera txobat egin nola, dejut, nola iritsi zitzaizun pixka bat e, ba, ba, beitu, eta... Mhm. pixka serio, porque gaia ya... Bai, bai, bai, bai hau gainea, bueno, gertutik eh, tokatzen zaiz, eh, ni bizi naiz pontikan, mhm. babes ofizialeko etxe batzuetan, Eta ondoan daude, beste babes ofizialeko etxe batzuk, alokaiozkoa direnak, eta kasu honetan, 2008 garren urtean, Eusko Jalaritzaren etxe bide, saiak, ba, zozketa, zozketa egin ondoren, Herriko sozketa goatzen naiz ze sonatua izan zen zozketa hori propetestak egon zirela, e, ze e, izan zirela, jende asko egon zala, ez dakiz Ba, ordun, e, Pontikako alokaiuko babes ofizialeko etxeak banatu zituzten ba, bertan zenbaki ateratz, ateratz ba, egokitu zitzaienen artean. E, guztira berrogei bizilagun izango ziren, eta, e, bueno, etxe, alokaiuzko, etxe, babez ofizaleko etxe, hauen EPE asieran irurtekoa zan, gero zazpi, gero bos urtekoa, aldakorra izan da. Txine, Hori gero komentatuko digute. Iru, ah, bale, eski, ah, gure zeak, da pixka kontezualitzatzeko direla EP bakoitzak batekoa. Horun gero revisioa egiten zitzaien, segun beraien ingresoen arabera talata, familia hori mantentzen zan, edo ingresoetik gora baldin zeuden, ma ba, hobeto juten zitzaielako, beste familia bat sartzen zan. Mhm. Bai, horun, asuntoa da, hemen, ba, ja, e, etxe hauen konstruktora, jaure gizar konstruktora izan zela, mhm. bai? Etxeak erakitzeko konstruktora. Eta orain, alokaioaren sistemarekin bukatu nahi dute eta argi ez dago, berez, Eusko Jalaritzaren, e, eh, zea, etxebide saiaren ardura dena, balitek, bar, dirudi, ba, hortikan baitare konstruktoraren interesak agerian dauela. Ara. Eta ni topatu ni joen justo bizilagunak, udara horretikan, uste dut e, eh, udaberri ningur hortikan, pakarta batzu jartzen. Eta pakarta joetan agertzen zan, ba, ba bez ofizialeko hauek, suntxitu nahi dituzte, bueno, suntxitu, ez, ez, eraitsi, baizik eta E, eh, zea, sistema, bai, sistema bai. hori alokaiuzkoa denborala nahi zutela e, eh, hortikan kendu eta bizilagunak kanporatzen ari zirela eta beren susmoa zan ba, bueno, ba, talde no da, promoto, no da, eh, fondo buitre bati edo e, saltzea horun, e, karteloiek ikusi nituenean, urbildo nintzaien emanien nire zenbakia komentatu nien zintzilik irratian enguela eta esan ziaten momentuz ez zutela mediotara gertuko, baina momentu konkretu batean baietz. Eta justo, ba, dola, ba, aurreko astean deitu ziaten, eta astele honetan elkarriz eta eginean. Mhm. Bai, Horun eh, gurekin, etorri ziren bizilagun babes pontikako babes ofizialeko e, babes ofizialeko etxe hauen plataforma bizilagun ba, eh, plataforma bat osatu dute eta gurekin Begoña eta marian bildu ziren. Osongi. Bai, eta bueno, lengo galdera zan pixkat, ba, beraiek a ver, no la, no la zeuden orain. Está bueno, hau zan, e, beraiek komentatutakoa. Osongi. Bueno, pues seguimos peleando, eh, estamos a la espera de, de que el ayuntamiento nos conteste una propuesta que le hicimos y el Ararteco también estamos esperando, también escribimos pues unas cartas eh, explicando nuestra situación y a ver qué nos contestaban. Y bueno, pues eh, seguimos esperando a ver qué, es lo que... Pero mientras, pues nosotros moviéndonos. Pues eh, hoy hemos venido aquí y, también pues pensamos ir a Itza y bueno, y en función de lo que nos contesten, pues seguir peleando. Porque la situación pues está muy, muy, muy negra. Bueno, ba hori izan zen beraien sarrera, mhm. eta ordun, ba bueno, ba argitzeko tan, ba galetu a ea zeintzu dien, ba beso ofizialeko etxe baten baldintzak, eta funtzionamendua, eta hori hipotetiko, hipotetikoki zeintzu dien, eta zein izan dan beraien esperientzia erreala. Mhm. Eta zen beraien erantzuna. No, a medida que ellos, lo que, han, lo que han hecho ha sido ir avisando, a medida que se iban renovando los contratos de alquiler, entonces, avisaban y el último contrato que tenemos es un papelito, ya no se han ni molestado en, hacer un contrato como Dios manda. Y a esto hay que decir que la vivienda de VPO, cuando entras de alquiler en un sitio que es VPO, tienes que cumplir unos requisitos. No tener nada a tu nombre, tener unos ingresos mínimos y máximos, cumplir ese, ese baremo, ¿no? estar dentro de ese baremo, etcétera, etcétera. Y hay que entregar, por cada renovación hay que entregar esa documentación el empadronamiento, cuántas eh, personas viven en casa, porque en función de los ingresos uno paga, ¿no? Yo pago en función del dinero que entra en mi casa, sea yo o seamos tres trabajando. Claro, esto desde hace dos renovaciones de contrato no se produce, es decir, ya no entregamos nada. De repente no tenemos que entregar nada a nadie. Simplemente con entregar la declaración de renta, ya está, Ahí va. Entonces, ¿dónde está el control de, de Chevide? No hay control ya. Claro, porque ellos mismos gestionan quién entra y quién no. Y además ahora mismo gestionan quién se va a quedar si paga eso que van a vender y quién no. Bueno, ellos mismos hay dunean, hay du eh, constructora, es -huh. Eta orduan, bueno, e, nik ver nien, ber, ea zeintzun ziren, beraien bete beharrak, hau da, alokaiuzko piso batean egotea, ez da, berdina e, eros, erositezun etxe bateko bezala. Eta hau da, erantzun zigutena. Nosotros pagamos una comunidad de vecinos, nosotros pagamos como si fuéramos propietarios. Echevide obliga a todo el alquiler a pagar el IBI, por ejemplo. Nosotros pagamos IBI y bastante. casi 400 euros de IBI. Y bastante. Claro, entonces pagamos como si fuéramos propietarios, pero derechos me parece que no tenemos casi ninguno, claro. Bueno, que lo de los IBIs ya es el colmo, pero no aquí, o sea, vamos a ver, nosotros pagamos más IBI que en Ayete. Auda. da, que es beraiek ez baña propietarioak, baina IBIa ordaintzen dute. Eta es dugu, Elizak ez dula, goratzen <coughs> dugu, Elizak ez dula IBIa ordaintzen. Adibidez, Adibides. Adibi, adibides. divides. Bakatu, bakatu, bakatu, esan dugu sekzionetan serio garriko ginen. Bueno, baina, Bueno, txuki, bueno, bueno, Es bakin daitezke, bueno. Orduan, que, eh, bueno, gero, galetu a ver, ea zein etxe hauetan egoteko epea. Ze badirudi aldakorra dela, zenbat urtekoa dan. En función de la ley de arrendamientos urbanos, claro, empezamos con cinco años, luego pasó a tres, luego siguió otros tres, y ahora estamos en siete años más tres de prórroga. es decir, eh, vivimos en un edificio que de 40 vecinos hay siete viviendas vacías, en los cuales unos no saben qué va a pasar, otros tienen un contrato de siete años, otro de tres, a unos les hacen oferta para que compren, a otros no. Bueno, en definitiva, un lío. Ikusten ez <laughs> estándar estandarrak ez bola. Zazpi etxe visita, o sea, flipando. Hori da, orduan, ni galetu nien, baina aipatu ez zuten, zazpi etxe bizitza lata. daudela, eta nola dado posible, no, nola dado posible. Sí, de hecho, eh, hay, hay un piso, hay un par de pisos que llevan, uno concretamente lleva hasta tres años vacío. Echevide eh, es, o sea, es uno de los requisitos. exacto. no se pueden tener los pisos vacíos. obliga y eso lo sabe Jaureguizar, están obligados a que en el momento que un piso se queda vacío, el tiempo que se necesite para poner ese piso, lo que fuera, ese piso tiene que ser alquilado. Hay muchísima gente que necesita alquiler, claro. Entonces, no están alquilando. Eso, dos Están vacíos. Ahora hay seis o siete. Ahora hay seis se ven desde la calle, además, si no hace falta, o sea, no hace falta hacer nada. Desde la calle se ven que están cerrados. Están cerrados, están, hay gente que no tiene dónde vivir. Es que la cosa tiene, bemoles, ¿no? Y bueno, claro, me imagino que ni a Jaureguizar, ni al gobierno vasco, ni a Echevide le importa. Eso está claro. No le importa nada. Ordun, baina nola da posible etxe bizitza batzuk egotea, eh? ver, zein kontrol mota dagoan, va. Bueno, ze bueno? kontrola dago. Ez, ez, Ba, Hay una dejadez total. Dejadez, mucha dejadez, mucha dejadez. No, no llego a entender cómo se les ocurre dejar las listas en manos de una empresa mm, privada, sin control. Bueno, orduan, eh, claro, ni galdetu eta itxaron zerrenda horiek publiko aldira. Ze, bueno, eh, no? eh, publiko aldin badatxe bidetara, suposatzen da, ba, zerrenda horiek publiko izan barko liatekera, ba, baina... Denek eskum, eskubida eduki barko genuke. Eh? Bai, baina... Yo no he visto, yo no. Sé que existían ah. porque a mí me ha tocado y a Begoña también. Yo estaba en una lista, claro, pero no hay lista pública, eh, La dedo entonces. Parece, parece Yo en su día en su día la pedí, pero no no no no son públicas, ¿eh? Yo soy de más gente también que ha pedido y no no no. Claro. No, no. Hay es opaco totalmente lo de las listas. Va, ordun, es esvadir a lista horiek, zerrenda horiek, zein ari se renda itxaron zerrenda horiek kudeatzen ari. No? Zeinek kudeatzen ditu zerrenda horiek. Esko jarraitzaren kompetentzia izan marko luke, ez? Baina... Jauregizar, Jaureguizar, que es la constructora, además el título dice Jaureguizar promoción, ¿cómo es? Promoción y gestión inmobiliaria, SL. Es decir, ellos es una empresa privada, ahora mismo como cualquier otra que gestiona una vivienda de alquiler. Punto. No hay VPO. La diferencia es que eso sí, no pueden subir el alquiler porque están dentro de las listas de la baremación que marca el gobierno vasco, porque el edificio sigue siendo VPO permanente, claro. Lo que pasa es que va a llegar un momento que en ese contrato o convenio que tiene establecido con el gobierno vasco dice que transcurridos 15 años, que no sé de dónde se lo sacan, ellos convienen así, el edificio pasa de ser de alquiler, que es el objetivo que tenía el edificio, a ser de venta y de repente se venden los pisos. ¡Hala! Y todo el mundo el que no pueda comprar o no quiera, porque la opción del alquiler es una opción de vida como otra cualquiera, a la calle, sin ningún tipo de nada. 15 años después han nacido niños, la gente se ha hecho mayor, la gente se ha jubilado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gobierno vasco sigue mirando para otro lado. Constructora, da, erosketa, Constructora, e, hori argi ez dakate, ez, ez, dakite. Ze batzui eskeinete gauza, ba, beste batzue beste bat, Traja sí. medida, Eh, eh, eh o oso nahiko kaotiko. Apustua ingo nuke, nola da konstruktoraren izena, esan dezu? Jaure Bai, penu bere... Jaure... Es que estaba claro. Bai, bai, bai, eh, Familia, botere bat tekoa. Nik ikusten dut, a, a priori, malversación de caudales públicos, hemen daukat kode penal ere kitala, hori bendo guita mabigaren keko, keko ekarri du... kode keko, keko, keko, keko, keko, Oso, ondo. Oso, Hau ez da gure gero, jarraibide eh. Gero, galetu die nien ere bai, haber, ea zein eraikin horren egoera, ze, bueno, bimila zazpian egindakoa, bueno, ma urte gutxi gora pasadira, eta ea zein dan eraikinaren egoera, gaur egun. E, eh, fisikoa. En estos años, el edificio está... Esta vamos, que nos ha costado Dios te ayuda eh, para que arreglen las cosas más elementales. Nos están dejando morir. Ya no, ya no, no digamos pintar y todo eso. Bueno, eso vamos. Claro, los pisos por dentro están muy bien, porque es verdad, cada uno arregla su casa. Todo el edificio por fuera está hecho un cromo. O sea, hay goteras que tienen 15 años. Hay las canaletas que no se ha arreglado desde el principio. Hay gente que todavía sigue, desde que entró el minuto uno que tenía una humedad, sigue con la humedad. Y han pasado casi 15 años. Claro, es que mendakagu gauza bat. E, etxe bizitzen etxe bizitzen jabea baldin bada etxe bide eh, jabeak daka etxe bizitza hori konpontzeko Bete beharra, eh, Bete eh. beharra. Ba, jo, normalean, hemen, ala izaten. Hemen, da, da, da. Eh, eta, ala da, esk, eta eskerrak, ze bestela, ikusten entzun ez zuten ez bezala, ba, kanpotikan eraikina, e, bai. erortzen ari da. Hori egia da, eh. Bereik ez dia propietarioak eraikinarena, baina ba, gainba gauza eskatzen dutenean konpontzea konpontzea, ba, ez diate kasu hori. O sea, hemen están haciendo dejación de función. Ba, eia da, da la praktiola bat eskoletan. Osoan egertatzen nahi dana, eh? Mm -hmm. Eskoletan nahi erkidegoan. Eta, karo, hau zergatik egiten da? Ah, porque, karo, azkenean, usten dituzte zerbitzu hauek, eh, que se vayan, digamos, Privatizatzen, ez Oi, ah. Empeorando, hori da, gero privatizatzeko. Claro. Ez? Prekaritate batean. Prekaritate extremo bate, bate, o sea, batera eramatea, egoera batera eramatea, bai. gero privatizatzeko. Bai, bai. bai. Ala, ala, ala da, ala da. Azkenian, publikotik, privatura. Eta bueno, hasiera batean sartu zirenean pisura, ba, uste leno pixkata aipatu dutela, bakoitzari komentatu zietela gauza bat. Orrun, ni galdetu niena, hasiera batean zer esan zieten ...va pisu en inguruan. Entzun, entzun. Claro, hubo gente, o hay gente, que a mí, por ejemplo, me dijeron cuando me llamaron que yo pregunté, oye, ¿y esto cuánto tiempo? ¡Uh! Esto ya de por vida. Mujer, esto, vamos, no te tienes ni que preocupar. Hubo gente que le dijeron que era con derecho a compra. A otros no le dijeron nada. Claro, en el papel nada, ¿eh? En el papel nada, ¿eh? En papel nada, claro. Pero a mí sí. A mí el director de esa oficina vamos, yo me acuerdo viéndola, eh, enseñándonos el piso, claro, dices, ¿hasta cuándo esto? Claro, porque... No, no hay ni normativa, esa fue la palabra, no hay ni normativa. Bueno, mujer, esto es ¡buh! de por vida. Pero hoy dices ¿Echevidecoac o los de la... Eh, Banco Echecoac. Esan zietela. Nola bankuetxe? Zerati dago? Zirenean eh, diru askatzea, bueno, barkatu, jaro egizar eta bankuetxeko batzu zeuda lantza denez, eta, bueno, ba, di, ba, esan zietela, ba, ba, esto espatu la vida. Bai, hau da, fenomena izena du, lehien blanko izena du, fenomeno hau, eta zoritxarra bai, ez gertazen daraiko. Bai, Segurtasun juridikoa ere. Ze, ban, ban, bankuetxe, jakin daiteke? eh ba, bakoitzak era bakitzen duena, imaginatzen dut. E. ah, bai, osak, bai, uste bueno, kutsa izan zen eh promotora, konstruktoraren promotora. Kutsak e, ziren promotorari, orun hortzeuden interes pribatu batzu konstruktora Jauregizar, egizar, kutsa banketxea, gero etxe bidekoa ez dakigun ondikan dauden, Eta gero gainea, bueno, aipatu duten bezala, eh bueno, batzuei esan zieten betirako izango zirela, gezurra, no, horiek. Baina, bueno, etxe bizitza betirako Mm, ez direnez, galetu nien ea nola ikusten zuten alokaiuaren denboraridade hori. Adibidez, bos urteko epea No ze nola ikusten zuten beraiek. Que yo digo, bueno, un joven le parece que cinco años es una eternidad, pero se pasan echando pipas, ¿eh? A ver qué pasa luego, o sea... Porque toda esta gente, a mí me hace mucha gracia que la gente piense que los alquileres de protección oficial con, límite de tiempo lo hacen para que se beneficie más gente, ¿no? Pero claro, es que es la, la pescadilla que se muerde la cola, porque la gente que se quede en la calle otra vez está mal. O sea, no, terminan nunca de hacer bien las cosas. Claro, y está mal, y resulta que el joven que ha entrado, imagínate, que tenía 20, con una ilusión terrible, ¿no? Como hemos ido todos a vivir, y de repente se echa una novia, o un novio, me es igual, y tienen un crío, y de repente en 5 años con 25, ¡pac! en la calle. ¡Tac! ¿Ahora dónde vas? Y tu situación igual ha empeorado, no es que haya mejorado. Entonces, ¿qué? Hor sortzen da paradoja bat beraien arabera, ez? Berei bizi dute o ikusi dute hainbat jendeari, bai batzuk agian e, ganditzen dute o lortzen dute, ba bueno, hobetzea beraien baldintza beste batzuk ez eta ba batean kaleatu da dia. Ze gertatzen da? Bost urte eta ba berriro kalean daudela, agian galdu dutela e, antiguedadea, e, etxe bizitza etxe lana, edo lana galdu dute, bai, edo, edo. edo ordun gauza asko gerta daitezke, no? Ba, de, denboralidade hortan. Gero, baitare, ba, galetu nien behar, ea ze aukerak eman, eman dieten. Kaleatuko, kaleatuta, izango zirela, esan zietenean, ba, eusko jolaritzak edo jare gizar erakuntza enpresatik, a ber, ze, ze, ze, zer esan zituen, ze, ze aukerak. Jaure gizarra konstruktora, aipatu dugu, jaure gizar da ah, konstruktora. Ah, gizar, bale, beste. Hori da, eta eusko jolaritza, edo jaure gizar, ea ze aukera eman dien. Pues, entzun, entzun. A mí sí, a mí sí está tasado y a mí sí me, me, me daba la opción de comprarlo. Yo mm. tengo 60 años, o sea, a mí el banco no me da un préstamo. Claro, adibidez beste pertsonari ez euker aukera hori eman. Mariani. O sea, ba, bakoitzari, eta bakoitzari gauza bat esaten zionean, eta ez zegoen, ezer idatzita, Luego Jaureguizar también eh, se, mueve, se mueve mucho con... El divide y vencerás. Sí, y luego ellos te proponen, pero nada, nunca por escrito. Es muy opaco también en ese sentido. O sea, nada te lo dan por escrito, todo es de palabra. A estos que dices, Marian, que, que tienen ahora siete años con derecho a compra, estoy segura que no hay ninguna documentación escrita que diga eso. Seguramente lo habrán dicho de palabra. Oye, bai. esaten zieten, esaten zieten, idatzita ez, maske papera ba, ba baina gero, esaten, esan, ziet, esan diete, edo zen gauza. Bende edo, esan ten. Eta banan, banan, dibide bentzera, esan dutena, bati esaten gauza ba, beste bati, beste bat, ea lortzeten bizi bizilaguna banantzea. Kapitola oinarriak. Horregatik, beharrezkoa da, borroka kolektiboa, beti. Horire, Bai, obeintza, beraien plataforma sortu dutena, ez? Ba... Eh, nola daka izena, eh, plataforma pixka bombo? Eh, arramendi, zea, plataforma, arramendi... Bueno, hor, ahi, eh, bidali nintzuen, zea, eh, Instagrama, ah, bai. arramendi, ah, hor, bilatu bueno, bitartean, eh, bestela. Jari horrengo kuña, oza, horrengo esto, eta bilatuko dugu... Beitu, eh, asiera batean aipatu dute, eh, hainbat eragien gana jo dutela, ez? Eta horun, ba, besteak beste, horretako udaletxean gana juntziren. Galetunean, nien ea zen izan den herriko udalaren jarrera ah, beraiekiko. Entzun, entzun udalaren udalarekin izandako harremana. Ninguna. Ninguna. Nada, nada. Ninguna. De hecho, cuando tuvimos la reunión en el ayuntamiento, eh, nos, nos, comentaron los eh, quiénes eran ni eh, gente del ayuntamiento sí, sí, bueno, pues eh, a ver qué pensábamos que iban porque ellos no tenían ni idea o sea estaban un poco descolocados también y, nosotros lo teníamos claro, o sea, esto lo va a comprar un, fondo buitre. Y irá por ese camino, ¿eh? Está claro. Tiempo al tiempo. Sí, sí, sí, sí. Está claro. Cuando, si Echevide, el gobierno vasco, porque al final Echevide no, es un departamento de vivienda del gobierno vasco. Entonces, si el gobierno vasco se desentiende del edificio y le importa tres narices lo que esté ocurriendo ahí, porque han mirado ya a lado, llevan años mirando a lado, Entonces, claro, a partir de ahí cualquier cosa. Claro que sí, y no les importará, porque al final, ¿qué más les da? Si el dinero es de todos, ¿no? Ya hemos pagado todos, todos hemos pagado ese edificio. Y vamos a hacer rico a alguien, eso está claro. Bueno, Orcheta, baina, baina ipatu zidaten, udaletxeko kide batek baietz egin ziela kasu. baina proposamen batekin zitzaiela. Tauzan. A ver. Mira, yo el ayuntamiento, el que más eh, se preocupó eh, fue un concejal que a su vez está un poco, estaba un poco con el tema de stop desahucios. Y yo me cabré mucho, porque su interés era, en todo momento, nosotras unirnos a estos desahucios. Nosotros no queremos que nos represente nadie, no queríamos. Queríamos hacerlo a nuestra manera, porque si te metes ya con esta gente, ellos te van... O sea, el trabajo lo tienes que hacer tú, pero como ellos quieren. Y no, nosotros queríamos hacer nuestro trabajo a nuestra manera. Entonces ya perdió interés. O sea, cuando él vio que nosotros en nuestras movilizaciones no íbamos a poner el eslogan de stop desahucios, se desentendió. Claro, bueno. Y eso me <clears throat> cabreó muchísimo. Muy da en Iritzia. Eh, kasuaz, nahiago dute eh, era autormo batean mugitu, beraiek, mm -hmm. beraiek antolatu, ikusi zuten interes hori, baina bereien eh, iritziz interes batzan eh, beraien bai. Bere... Jakin berko genuke, zein, zein den pertsona hori, ez? Ja, pertsona hori de publiko bada. Bueno, hemen, bueno, hori ja espekulazioan sartu da gaitezke, mi... sartuko, ere? Mikrofonoa bueno. itxian, mikrofonoa itxia zegonean komentatu dugu, pero, bueno. Bai. Eh, eh, eh? Plataformaren izena aurkitu dugu, eh, Instagramea tekleatu. Bai. Plataforma barra baja Arramendi. Arramendi Plataforma, la Plataforma Arramendi. No a la especulación de vivienda construida con dinero público. Futuro incierto para 40 viviendas. VPO alquiler de rentería. Hori da Instagrama eta hor Arramendi. Arramendi plataforma. Eta, bueno, jazken bi kortea dauzkagu hemen. Ba, bueno, pixka galetu nian, a ver, etorkizunari begira. A ver, ze, ze pausua dauzkaten eh, pentsatuta. Lehen itzingen dugu de dejazion de función pública, gian hemen pixkat, pentsatu beharko dugu, udaletxeak ebai, no estará haciendo dejación de función pública al no hacer nada. Eh? Pues, bai. bai. no, moduan. gero, gero komentatze dugu, bukaeran aipatze dute zerbait ere bai, Orduan, ba, bueno, a ver, ea, ea zeintzu ziren urrengo pausuak. Bueno, tenemos diferentes, diferentes eh, pasos que dar todavía. Seguiremos eh, Bueno, a ver, nosotros eh, eh, lanzamos dos, dos, dos, instancias o dos documentos, enviamos al Ararteco. Estamos esperando, supone que, bueno, las mandamos en julio. Me imagino que el Ararteco dará una revisión. Eh, le contábamos cómo estábamos viviendo, y, bueno, un poco la situación, tampoco daba para mucho, pero bueno, claro, eso por un lado. Por el otro, sí que es verdad que nos gustaría, pues eso, reunirnos con Jaureguizar en este caso Claro, y que el Ayuntamiento de Rentería se involucrara un pelín más también, ¿no? Porque se va a quedar, hay gente que se... Por lo menos de mediación, que haga mediación. O sea, el Ayuntamiento va a tener un problema Sí, sí, sí. Sin merecerlo, vamos a decirlo así. Hay gente muy vulnerable en ese edificio. Es verdad que hay gente que necesita una vivienda ya. Porque, a ver, hay gente normal y corriente que tiene, trabaja, tiene sueldo, que le va a costar porque el mercado del alquiler está disparado pero bueno, tiene recursos. Pero hay gente que no los tiene, ¿eh? porque esto de la pandemia ha tumbado a muchísima gente. Entonces, ahí ahora hay más gente que no tiene que que tiene. Y eso supone vivienda social, ya no vivienda de VPO. Entonces, como son vecinos y vecinas de Rentería, el ayuntamiento va a tener que hacer algo por esta gente. ¿Qué mejor que hacerlo desde ya, intentando que ese edificio sea un edificio de VPO de alquiler y controlado por el gobierno vasco, por Dios, que ya vale. Bueno, que me es que Hoxe da, beraien ez ikuspuntua etorkizunerako, ze arazo bat sortatuko da, horretako biztanle batzuekin, eta bertako udalak, ba, zerbait egin barko luke. Beraien iritziz, orain egiten bada, ba, bintzat, ekiditu mm -hmm. bat, egoera, ez? Bain bat eh, egoera, ba hori, ba ezaugarri den jende hori, ezaugarria barkatu den jende hori edo ingreso gutxi dakatenak edo egoera vulnerable batean daudenak. Eta ja, bukatzeko, bueno, ba, beitu, ba, ba, bueno, mm, galetu nian haber zein zan beraien egoera pertsonala, eta ber konklusioren bat e, bazuten, ba, ba, pixka, ba, guztia hau agurtzeko. Entzungo dugu beraien, beraien azken kortia. Eh, mira, nosotras eh, ya no estamos viviendo en Arramendi. Hemos salido de Arramendi por circunstancias personales, tanto Begoña como yo. Y lo sabíamos de hace mucho tiempo, ¿no? Pero eso no significa, yo ya no puedo, no puedo girar la cabeza y hacer que no pasa nada. Empezamos y continuaremos, porque ese edificio tiene que seguir siendo lo que es. Es decir, viva yo, o vivamos nosotras, o no vivamos. O sea, tiene que seguir. Y yo, desde luego, lo que no puedo hacer es taparme los ojos y girarme para un lado, como hace el gobierno vasco y como hace Jauregui y como me parece que lleva el caminito de hacer el ayuntamiento de Rentería. Y bueno, pues mira, Begoña, ya nos quedaremos para tomar un café. No, no, no. Eso es público. Y todo el mundo tiene derecho a la vivienda, pero de verdad, no de mentira. O sea, y ahí hay, pues, eh, ¿qué hay ahora? ¿30 familias? 32, 34, pero familias. Hay eh, personas que se pusieron a vivir y que ahora tienen niños y que los y hay gente que vino con niños pequeñitos y ahora son mayores. Hay gente que la pandemia los ha tumbado económicamente, es decir, y ahí están. Hombre, ¿y ahora qué pasa que los van a echar? Bueno, pues hori, el zanda de bueno, Sati batzudia. Elkarizketa bihar, eguerdian, eguerdiko amabitan Zintzirik.net horri aldean Eh, Bueno, lehenengo egoko dugu Lehenengo egoko dugu eh, Elkarizketa eta gero imaginazten dut bi egun barru edola saio hau igoko degula uh -huh. Bueno, bueno, elkarizketaren ari da Ikuste hemen e, Udaletxeak Udaletxeak Dakala hor Aukera bat Bueno, es que es demostratzeko, pero ezakit. O sea, urte batzuk daramazki pixkat... Bueno, kilikolo, eh, sai. Kilikolo bai, bai. Una tendencia turbia, Dejamoslo. En eh, una tendencia turbia y también fíjateos bai. aquí este eskatzen dutena bizilagun hauek. Bueno, de gainera Jumia Arizandia ya, hortikan, baina borrokatzeko goakekin jarretzen dute hauek. E, nahi dutena da, gu ez gaude hemen, baina nahi duguna hau publikoa mhm. mantentzea. Publiko izate mantentzea. Eskatzen duten gauza behintzat bakarra edo hasteko da, udaletxea izatea bitartekaria, bai, beraien, artean, bizilagunen artean, eta e, etxe artean edo konstruktoraren artean. Bintat, estamento publiko bat, egotea hor, epaile bezala, edo ikusteko akta hartzen edo dena delakoa, bai. zesaten duen besteak, zesaten duen besteak, behintzat, ze, orain diren egiten, entzun deguna, ez? Dibidi bentzeraz, banan-banan juten ari dira, ba- bati eskaintza bat, beste bati beste bat ezberdina, ze balakite zein greso dakaten batzuek, ze hori entregatze dute, eta balakite zeinek ordaindu dezake e, hipoteka bat eta zeintzuk ez eta kasu, ba, zea, ba, entzun degunaren begoinaren kasua, irurogei urteko pertsona bat nola sartuko da bat hipoteka batean. Ez, dizute ematen, ja adin horrekin. Ez bai, abarte udaletxeak baditu talde juridikoak. Horrekin, claro, al final, no es solo capital económico. Bai. Aquí estás metiendo más capitales. O sea, hemen azkenean, zure babesa alde zuen mediatikoki, baina benetan, ba, babes bat, eman nahi baldin badezu, zure talde juridikoak jarri barko zenituzke hor. Bai, baina nik adibidez bai. zut ikusten, eh? zuke eh, komentu duzuna, ez, pixka laguntza hori, eh, figura hori izena du, arbitrajearen... Hori da, arbitraje bat Arbitrajearen kontua, arbitraje ez? publiko bat. Claro, bai, bai, aukera dago, nik ez dut ikusten behintzatu da eh, postura hortan, eh? Eta pixka bat, eh, den pixka simil bat, pixka bat, gertatzen ari nena, adibidez, donostian, eh, bentaberriko etxe batzu daude, eh, mhm. Egoera mm. antzekoan, bai, no, konfondo buitre bai. bai, bai, azkenean azora dago funts buitre bat dago horre donostian ebai, eta pixkat egertzatzen da, pixkat, e, eh, berdina batiz batzuekin, eh? Azorako, eta... azorako kasuarekin edukiko dugu, edukiko dut, espero dut, urrengo astean ekarizketa bat, e, dago kolektibo bat lanketa hori egiten, hasi kaber, bai, zoritxarrez azorako kontuakin pixkat ni ere gehiago sartuan nago eta ia da, zoritxarrez legeak arrazoi ematen diola zorari. Oso kuriosoa ada. Konstruktorari. Eh, konstruktorari. Bueno, konstruktora o da fondo, fu, fondo, ba. fondo bat. Hace la ley, hace la trampa. Noski, bai. azkenean eh, bai. haiek dituzten ingenier eh, ingenieria juridikoaren mm. kontra, eta kontuan izan behar dugu legea ez dela beti <laughs> herriarena. Eta, bai, inoiz izango oa sistema. Eh. asko daude hortikan. Noski. txiki asko. Ba, eso da. derecho a la vivienda edo la hori oso subjetiboa, eh, subjetibo es que, hartua, eh? Nik uste, eta... que ni letra pequeña ni nada, o sea, van de cara, o sea, la ley va con ellos. Claro, hori bai, eh? Legeak, eh, o sea... Nire irakaste bat deunkan, eh, esaten zuena beti, eh, bankuak egiten zutela legea. Eta diria da, nik irakurri dute kodigo mergantil, eta bezaloko legea jende askoritzako dala txinatarra da, baina bueno, horretako gaude gu pixka bat hori mamitxu bezala esplikatzeko jendeari, eta gara, da, dela e, botereak daukan boterea legeak egiteko. Ez kaian... bakarrik eh, botere ekonomikoa, eh? baita beste botere batzuk ere badaude, ez? Aian hemen, bueno, nik ez bueno. inor beste borrokak zuzentzeko, no? Jo no soy nadie, no? Pero aian hemen pasa barako gera borroka juridiko legal batetik borroka legitimo batera daia okupazioa tartean sartu. Bueno, hori... Hori, hori, hori, hori, oh, bai, nik ez nahi zinor, eh? Hori ja, ardi guztien dut, eh, Pero digo, que ya... Bai, bua, proposamen Gutsa dauden etxe horiek... Ikusten dugu, non? edo, ba, garaian, bere garaian, e, sortu zanean herrian plataforma bat, elkartzen plataforma, fanderian, ba, bez ofizialeko etxo pila bat zeuden utxak. Eta okupatzekotan, okupazio simboliko bat egotekotan egon ginen, baina gertara bat egon zan E, atxiloketa batzuk egon ziren, aurrez, eta justu irratikide, kide, irratikide eta pixka azkenean ba, ba hor ba, geratu zan Baina noski bai ez, ba, leku publiko bat utxa dagoenean, Ba, okupazio simboliko baten bitartez baita aldarrikatu daiteke hori utxe bai. dagola eta eskatzea, eh, mesedez, hemen egongo da jendea behar, behar duena edo osartzen dana edo mm. aldarrikatzeko, a ber, ba, zerrenda opako horiek Eta trasplanteak izatea, ez, edo, ez, gardenak, edo... Pero nik jaz esaten, utxak, beteak daudenak eta kala, kaleratzeak medio baldin badaude? Baita ere, horre... Porque ikusiko azoraren kasuan legeak arazoia ematen diola ah, azorari. Ah, bai, bai, eh, ala da. Zoritxarrez ala da. E, e, pedantologia, zuzenbide <laughs> pedantologian. Eh. Baina <laughs> egia da ere bai, esan beharra dut, ez, ez nago la jantzia, justo, que, kasu honetan paperetan jartzen duena, eh? Baina, bueno, me, eh, usuko abioren figu, ez da, figura dago, preskripzion adquisitiba, eta horrelako figurak ere existitzen dira, eta bueno, legea, nahiz eta boterak egin, guk ere gure alde erabili dezakegu batzutan, haien kontra egiteko. Mhm. baina, bueno, Sigituko dugu pixka eta aurrera, eta aurrera komentatuko dugu. Pixe, baina, bueno, hor dago kasua, hor eh? dago elkarrizketa, eta badakizute. Bai, sigituko dugu aurrera. da eskaleta, mesedez? Bai, ba, eh, bai, orentxe eh, daukaguna emendikan, izango da, bueno, e, jarriko dugu abesti bat, eta, bueno, lehen entzungo dugu gure kortetxo bat, eh? gure kortinilla, gure kortinilla. Bueno, bueno, bueno, a ver. Zorionak zintzilekatu egin, segi bide horretan FM eunean. Aquí no hace falta cama. Uste eta eh, abesti bat ez dela... Ai, ai, ai, badago abesti batekin. Txuin, eh, justo zura abestiarekin. Nik, kometatuko dut. Ba, eh, bilatzeten bitartean, esan. Hori, <laughs> eh, no, no, hori, hori. Eski justo, <laughs> bueno. bueno, supuesatzen eh, bakoitzak aurkezten degula Es Eski, bueno, lehen, ez dugu azaldu uste, baina hemen dakagu dinamika interna bat, barru, barru dinamika bat, barne, barkatu. Hemen, mi, esker, zu zentzaie. Ba, eh, dakagu barne dinamika bat, zein esaten duen, eh, irratzaio bakoitzea, bakoitzerako bakoitzak, kekok, kafrak eta zebolletasek, pentsatu behar degula, bi abesti irratzaio bakoitzerako. Bakoitzerako. Eta orduan hemen eskaleta egiten dugu e, genuen bitartean, pentsatu dugu azkeneko bi minututan e, Agian, irratxaio, osea hori, irratxaio bakoitzeko bakoitzak bi beste okeratu bat ditula Eta gero ebai, Eh, bizkat ardura eduki, bueno, ardura. Ardura, Hemen, ardura Ditugu. Zergatik aurkeztu ez zua, bestia. Ardura eduki bak, bakoitzak <laughs> bere, jauna. bere abestiak aurkezteko. Ba, es que, esan, esan, a, a, a, a, esan, a, a, a, a, a, a, es que, que no encuentro la canción, el rollo, pues... Oye, baina orquesta ah, ahí se el rollo. Ahora que estoy al al Bueno, Ez da, hain, hain. baina, a ber, bideoklipa edo, edo bideoklipa ez dena, zein? Ah, berdin du. Ah, bale, bale. Ez que... Pues esan, zergatik. Ez que abesti honen tituloa orain egiten ari naizena da. Zergatik. <laughs> Ez que tituloa bla, bla, bla, da. Ziakusen bla, bla, bla, bla. bla. Bueno, bueno. Ez que ikusi ez bizka... Eko, gurekin jolazten ari da, eh? Bai, <laughs> osea, gara bai, bai, eh, bai. eh. hemen... Parias, batzuk, <laughs> eh? Parias. Parias. Parias. Parias. Parias. ez gaitxe, eh? Que... Ikusi ez pixkat abestien panorama eta esan dut, venga, sartuko ez ah, venga, venga, ziakusen bla bla bla, gazteizko rapero hip hoperoa eta hemen dakago bestia Baloratuko ba genu silaba bakoitza Bizitzaren balioa litzateke bikoitza Labakurtu ezin inezko bala txiki Zasaltatuko dugu alibabaren egoita Tabertak urrean, naizta ez izan gurea Kaletako umea, gazta izan dezan parean Lapurtuko dugu, flow hau lapurtu dugu nera berean Erabat beharrezkoa da, erabilin nirea Zuk ez baduzu, ze hau da truk magia batekin Flipatuta utzi zaitut, kaputxa jartzen dut Gero ezin dut kendu, baina zertarako gero erabiliko badut Ta kaputxa jarrita rimak bilatzen ez dagoetena Ga kaputxa sarrita rimatu nahi dut dena Berez nahi izaten dut beti Naiztatzetik euki eberesteko jeti beste konfeti bat Nire buru bidalia Eta ez pentsatu dela, zoidik parafernalia Badak doak direla nire esaldiak Edukita burua estalia, italia Nik maite dut asko egitea kalambur bai. Eta nire estrofak askotan hankalabur bai. Jende asko du ezer ulertuko Baina ez nahi zorren beldur Ez Zeona etorri gara, sortzera Rap ona egiteko ez daude sortziera Berez gehiago daude zenbatu gabe esango nuke infinito daudela Baina zer nahi du jendea, zer nahi du jendea Estribillo eta buen rollito Horrelako pillo dago garito En Musika exito hori jartzen da gauetan Bagaldu dut apetito ta ez nahi erudito Ez dute respetatzen zure ejerzito Zirrikito hortatik aterako naiz Norbaitekin freestyleatu nahi dut akitxo bla bla bla bla, bla. bla bla bla, hey, bla bla bla, bla bla, bla bla bla, hey, bla bla bla, bla bla, bla bla bla, hey, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, hey. Baloratuko ba genu silaba bakoitza Abesti hau gustatuko guke bikoitza Bertalanean jarrita, aurkian jesarrita Gauetik azita, iritsi zitzaidan goiza Kosmosak eman zidan idazteko doaina Ta doainik eskaintzen du nik ala jaina Elburu argi batekin, flipatu tautzi nahi du Nire letrak astertzera bidaltzen duten ertzaina Yo, bla bla bla bla bla bla, hey Bla bla bla bla bla bla bla bla, hey Flipatu tautzi nahi zaitut Nire letrak aztertzera bidaltzen duten ertzaina hementxe gaude, hementxe gartzen dugu, mhm. orain mm -hmm. atal batekin aurkezpena zaukana. Ez zaukana. Baina, ja, bueno, aizu. Izaten dena, eh, izango dena. kuña bat. Oarse aldeko iriburuaren, hau da, Herriko kronika. Herriko kronika. Herriko kronika. Herria kontzeptu anitz eta zabal bat bezala ulertuta ez. Herria oi hartzun lezu. Osa, oa soaldea baiara. Baiara. Eskualdea. Eskualdeko. Barrumbea kronika. Errigunea. Ella da, pixka bat. Eh. Sinonimoen iztegia. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. bueno. Bueno, pues eh, al... Bueno, Sinónimo de Al, viste, al viste <laughs> ofensivamente. Ofensivamente. Ba, bueno, gertatu dana, gaina ofensiva bada, datorkiguna, ez? Bai, bai. Gainera, abia di, ondika den hori bezala, ez? Mhm. Eta, bueno, ba, gertatutakoa hemen justu, dola, azken, eh, hiru egun hauetan, ogar soaldean, bizi izan dugu, ba, maletinezko gizon hoien bisitatxo hori, mhm. eh? Hain desiragarria eta maita dena. Aztelen, azte arte, dazte eh. azkenean. Eh. Zia, zia, eh, pin, zia, kristale tintatua datu zen horrelakoak maletin funebreak diren, diren funebreak. Ma, funebrea dena hori da bai. hori da Eta, bueno, pues, pues gertatu dia gauza batzuk. Bai, bai ez. Eh, no? bai, Mobilizazio batzuk sortu dira. Uh -huh. Eta dibidez, bueno, e, gaur osteguna da, bai. gurriak bai. zazpi, ba, hasti hartian, Oda, bai. goizeko mm, behatzi terdik ingurun, uh -huh. zela, ba, bai, lezon, lezoko udaletxean, e, hasten zan, adif, eh, bueno, maletín tétrico feret, feret, feretricoak, que desde aquí no esan, ba, oien bisita ayer. Feretrónico, hombre, ese negro. Eh. Feretrónico. Bai, eh. Ba, hauen bisita, eta, bueno, asuntoa da, ba, momentu enten, eh, HTren eh, obren bar, bar, barruan, hainbat tramo geratzen dien den azkena e, gurea izango da, hemen ingurukoa, azkenetakoa. Iruña endaia, Eta bai? oraindik bai. Iruñakoa hor dago beste zea, baina da justo gure baiaratikan, ba Astigarragatik Donostiarekin zer, ze bestea ba antzaren ba, bueno, eskume batzuk zeuden de, e, tartean eta bar. Asuntua da da e, hemendik iruneako bidean, e, orain e, existitzen den e, burdin bidea, tren bidea, tren, trenaren zea, erraiak. betikoa? E, betikoa, ba, atxetea sartu alizateko, handitu behar dia. Zabaldu behar dia. Mhm. Eta auskaloze gertatuko da, nola egingo duten, ez daki nola egingo duten tetrisa, ze, ze e, karo, non, non sartu atxetea, gau, behar dezu, gaur egun zati bada gona erraia, ze leku askotatik ah, kriston, bueno, ba, kriston sarraski egingo digu hemen horretan, ba, sartuta eh, bizarain San Marcos eta jungo dana bi hartu pasatzen, ba... Eztu ba, gantxusketa ba, edo zona hau Gantxura ba, bai. bai, gantxo aldera. Bai, de hecho, eh, e, e, badago... Zipaioen makrokuarteletikan gertu hortikan... Uh -huh. eh, Pero gantxuzketan badago... Zubi ba, oza... Tunel bat eh, eta hor gantxusketa irunea. Oida, tunel bat badago planeatu... Bai, oiko izan pasatzen horre zera opuseko eskola ziztrin hortatik pasatzen zaren horko rotonda hortan bai, bai, Hor dago bai. kriston obra La rotonda dela txuizketa, ari dia Lezora bidean badaude hor eskabadora, bai Ari dia, informazio ez dago, Eh, inork ez daki ezerrez, ez eh, trazadua azkenean, badirudi azkena, ez? Ose, informazioa beti hemen, ba, leno elkarrizketa talean bai, ikutzen dugun bezala, opako. Eta Orduan, opako edo ezpaka, ba... Opako, <laughs> o ba, eh, ba, Francisco, opatxi. Ba, garaia, ez? opako, opatxi. Francisco, Francisco garaian. Bueno, ba, lezoko daletxera jun ziren adifekoak, eh, hainbat ba, lagun bildu ziren kanpoaldean ba, protesta iteko, udaletxera sartu ziren sinadura hoiek e, eh, ba, izan eta eh, pankarta batzuekin, eh, gelditu zuten, eta aldarikapenekin, oiuekin, azkenean lortu zuten gelditzea sinaduren akta hori, eta bintzat lezon ez ziren sinatu espropiazioak zertarako, ba, haunditu alizateko, ba, burdin sare hori, burdin, dakagun trenbidaren sarea, Ze handitzen bada, zertarako da, abiadura handiko trena sartu alizateko gortikan. Hala da. Eta sinatzen bada hori, bide hori handitzean, inguran dauden bizilagunak, badakibu zebertatuko leitzaiekela, ez? Bai. Kalera. Bai, Hala da, bai, bai, gainera... Eh, expropiación forzosa. Hori da. Eh, lezon, ba, bat zero. Ba, bat galditu, zero, bai, kontuatzen zen berdugu, gainera, lezon dagoen eh, gobernua, eh, eta PNV eta PSOEko koalizio gobernua dela, gainera. Mm-hmm. Eta kurioso izan da ez? Eh, bai. Bai. bai. bai, Hor, bueno, ba, ekintza zuzena, sortu zan, eta lortu zan. Mhm. Bai- horrek ez du esan nahi, ez dutela sinatuko, hori ere egia da. Bai. Eh? Hori da, Egon, hor, eh, atzera bota udalaren, Udalaren zea, asmoa, zan da, sinatzea. bai, bai, kasu honetan, ez? Mhm. Kasu honetan lehenengo bai. kasua. Hau da lehenengo kasua. Bai, bai, lehenengo. Bai, eh, Kronologiko ki lehenengo bai. Ea jotaren atzen bai, bau dela jauntxo asko aldiara gona afektatuak. Hor dago bai, claro, nik uste, ez? Eh, jauntxo... Ez, bina, nik uste dut hor, eh, a ber, eh, zera, sartuko dira pnv eta sinatuko dute. Hori seguro, seguro. Baina eta egia da... Hori da, lehenko kasuaren seg segura eski gerretuko. Lezo, ba, hain bigarren kasua komentatuko dugu, da gaina bain justo, pertsona batek bidali testu bat irakurtzeko oi hartzunen inguruan. Hori, hori, irugarren ez da. Baina, bueno, ah, ah, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Bai, bai, bai, konfitunez, uste nun orain zela oi hartzun Hori, hasi gara, artean, lezon Eta atzo, horretan, eta gaur jartzenen, eta orain daukagu arrano, eh? gure arrano egin duela pixka bat e, e, testu, testu, inguratzeko. Hori da. Ke, etxoine, e, eh, jendeak agian ez dakila, gure arranoak dira bertan ditugun kazetari batzuk. Hoixe da. kale, kalean. Kale kazetari. Kale kazetari, marrano Bueno, ba, atzo, e, urriak sei, ba, goizeko bedeatzi terditan, gatu ginen Eh, laguntalde bat, e, horretako udaletxe, bueno, herriko plazan ez, udaletxe azpian edo, apiska ba, bat, ba, informatua geundelako, HT-arekin lotutako, estigarraga irun trazaketa hori edo, ba, horre egitekoak zirelako ba, horretan desjabetze aktak edo bueno, sinaketa, ez? E, desjabetzen sinaketak e, e, udalagintarien eta, zera, eta dif eta jendonen partez. Orduan, ba, bueno, ba, piskatori nahian, ba, horretik Euskal Herrian beste herri askotan egin den bezala, ba, ba hori, ba, piskat herri presioz edo ez, e, jendearen presioz, ba, piskat hori gelditzea zen gure asmoa. Eta, bueno, hortarako, ba, erturatu ginen lagun talde bat, eta, bueno, ba, hortzen, ba, badirudi, ba, sartu zirela hauek, eta, bueno, ba, gu, ba, momentu baten, ba, ikusita, ba, kalean hor geldirik ez genula ezer lortuko, ba, saiatu ginen momentu baten, udaletxe barrura sartza, ba, pixka bat, eh, ba, protesta gisa, eta gure, pues, oposak eta erakusteko, sinadura, sinatzerren kontra. Eta, bueno, ba, kontua da, ja, lehenengo ordutikan, e, eh, udaletxe parean edo ba, ba, bazira oikoa baino polizi gehiago, ez? E, udaltzaingo udaltzaingo de gente, normala dena baino de gente gehiago, normalean e, ez dira egoten beste, nik uste, horre udaletxian, e, ke ba, ez. Eta bueno, hasi más, ba saiatu ginela sartzen, e, ba, ba, pankarta batekin eta kartel batzukin eta bueno, ba sartu bezain, bueno, ez, ez genuen lortu sartzia, ze ja munipak ikusi gintuztenean ja, ba, bueno, ba, ba Etxeko modu txarretan hasi bultzaka, eta horrela, ba, bueno, la, e, ba, lagun bati paretan kontra bultzatu zuten mortizki, eh, beste bati, beste udaltzen batek eh, hijo de puta deitu zion, eta hori, ba, hori, estena horrekin topatu gina, ba, pizkaten txilloa, gero ja, bueno, atera ginen, simplemente ez genuen, <laughs> ez ginen gehiago zaiatu, ikusita nola zegoen asuntua, eta, bueno, ba, kanpoan geratu ginen, lasai, ba, oiu batzu gota zola, ba, atxetearen kontra eta kontra, eta bueno, gogoratu zere ere azkenen ba diru hortan gastatu hartuten duten dirutza hori, dirutza badela trasak eta horretan gastatu hartutena dutena, ba, ba beste bar batzutara dedikatzea alkoholitzatekela asko ez beharrezkoagoak diren guretzat eh, behar batzutara. Inkluso beste garraio publiko edo zea beharrezkoa diren beste zea batzutara. Ez? Baina, bueno, ez kasu enten, ba, odaletxeak edo eh, horretako odaletxeak, ba, dena da, ba, ba bueno, ba, ezkenen abiadura handia Euskararen aldeko trazaketa edo, bueno, tramo baten zea, e, desjabetzak. Atzo lezon hori ekin genun, beste herritar talde bat, e, horretan ez dugu lortu, baina, bueno, e, gaur e, e, oi lortuko da, segura eski, ziur gaude, eta, bueno, bueno, ba, bat inbarko litzateke herrian, haber, ze, ze pasaden, ez, edo montre pasaden, ez, e, hau ora izateko, eta, bueno, ba, zinegotzi batekin egon ginen izketan, esan, esan zigun behaiek e, alde zutela zer sinatuko, eta zaki zer, kontua da, bueno, ba, <laughs> e, eh, ekintzabeak erakusten du, pues ez dela horrela. Eta azkenen, esaten zu, ba, esaten zutenaren arabera, ba, badirudi, ba, udal teknikariek edo, ba, esaten dutela, ba, hori ez, atzo sinatutako eskabetzak ez, dutela zer ikusirik atxetearekin. Atzo sinatu zena zen, eh, azkenen, zearen ampliazioa, ekarriaren ampliazioa zuzen ere, e, atxetea hortikan pasal izateko hori hortarako da, eta hori da sinatu dena. Orduan, ba, ba ez dakit. Eta hori da horrekin topatu ginen atzo. E, guretza tamalgarria, e, tristea. Eta bueno, ba, igual emendikan osnarketa bat denentzat, e, pixkate, benetan, benetan, e, baldin badegula, pixkate gauzak aldatu, eta ez dakit e, gauzak bestera batera kudeatu, eta batez ere, bai, ba, esasen, polako proiektu, proiektu eta hori bat, ez dakit, gizartearen entzat, e, hain kaltegarria den proiektua, gelitu nahi baldin baditu ba, azkenen herriaren presioa, eta ba, autoantolakuntza antolakuntza behar barrezkoak direla, instituzioetatik atere, bestela jai dugu. Eta, bueno, ba, ba oixe, oixe da, bueno, nire bizipena atzokua, edo ni bizi izan dakua, eta, eta bueno, e, ni ikusi nuna. mi esker zuei, ba, hau txamateagatik e, eh, atzo gertatutako honen inguruan eta besteik ez, atxeteko horra falta dira gaur egun oraindik. Kriston dirutza falta dira oraindikan hortan inbertitzeko eta oraindikan e, gariz gaudela erokeria hogeatzeko. Eta larrikatzeko eta pateleta jotzeko bez ez dela inoiz berandu. Asi que jendia animatzia eta ber... Desean poltronatzen juten gran pixkatu. E, <laughs> bueno, venga ba, besarka bat. Bueno, bueno, bueno hori bueno. horretan gertatu dako, ah, Dena, eh? tristea. Gure arranoa kontatu diguna da, Eri bai. ez dite... Gure arranoak... Beste munduko azere dut. Gure arranoak... Ez da eh? Ez de, ez de marranos, lo que nos ha contado. Ba bai, neko marrano... Animalien barkabenekin. Hori da. Hori da, barkatu. Ei, <laughs> bai, efektua eta okabaina. <laughs> Bueno, ba, hori izan da pixka toreetako eh. e, eh, ba, gertatu zena, zoretan atzo gertatu zena. Mm. Da, bueno, e, gure beste arrano batek ez, oi hartzungo arrano batek, kontatu dugu bai. pixka bat, zen izan den, bai, oren, Oi. Bai, ez? Ongi, ongi. gertatu den ez, e, ez, zakaur bertan ez, goizeko zazpiter Atxaldeko ah, olautan Atxaldean Hori da, eta arratxaldean ba, Gertu hau dira udaletxera Eta ze egin dute berdina, ez eh? ze sartu dira eta ez da jiz eta antza denez udaletxeko alkate eta alkate zea hoi, eh, jande guzti joi, egin dute plantoia, ez? Hoi da. Ez, eh, kafrazuk ze... Bai, e, eh, justu daitu digu, bioginen, manos libre jarri dugu, eta ara kontatu dugu, jundiela lagun batzuk, eta ba, ziru dienez, ba, udale, udale, jartzungo udaletxeko par, udaletxaren partetikan, etzela inora agertu. Leonet jauna ez dela agertu, eta ba, zula ba, ba, sinaketa. orduan sinaketa, ba, ez da gertatu sinaketa, udalaren e, desiagatik. Uh -huh. bai, ez, eh, bueno, ez, planto egin duelako. Ez hemen bezala. Iru, iru, iru, herri ezberdinetan, iru kaso bai, oso bai, kasuistika ezberdina, eta kuriosoa izan dugu, ez da? Geratzen eh. zaigu bi bat, Marka bai. gure alde, Baina ez dira kosinatu momentuz, bietan. <laughs> Baina bi, bada, bada trampa, bada, trampa Eta gaina, bata, tanto txaketerua. Oye, está un chaquetero. ¿ah? Un chaquetero. Al ahí está que el eh, EQ hace está cambio de colores según la ocasión. El <laughs> camaleón. Olvidaos. <laughs> Oso, oso, gaza que oso, anunciado y ha grabado. Oye, es el anuncio. Es el anuncio. Es el anuncio. Es el anuncio. dugu, <laughs> bueno, bueno, ez, ez dauka gu gerontofobia nik orduan Gerontofobia Barkatu, esan de diskoteka, baina ez que junez eh, Tabernetan jatzen zuten, tabernetan jatzen diskoteka Barkatu. Hori Mobidakin hasi baino lehen. Orain. Mobidakin. King. El King. King King Africa. Eh, eh, <laughs> kebab King. Kebab. Kebaba. zure kebaba. <laughs> Que Mobidakin hasi baino lehen. Kuriosidade bat. Pasaitikan ez da pasako... Ez da pasaitzen. Ez da pasaitzen. Ez da pasaitzen. Ez da <laughs> Que pasai, pasaitik, pasaitik, ez dia pasauko, pasaiko, <laughs> pasaitik, ez dia pasaiko. Hori aldarrikatu zuzen, eta horren... Ia da, zuzu da, ala ere, bizkate eh, egiten kolorearen, ez, ze horgin, zuzu da, daukagula, eh, gure eh, oh, bat jaran oarzo aldean, ez, eh, udaletxe bat penurbekoa ez duela sinatu, presuen gatik, noski, hori ere egin behar da. Lehenengo kasua. Bigarren kasua. sinatu dutela, presioekin, Hori ba, eta presiopean, presiopean, eta eh? oiertzunen, presioak in, baina Barkatu, barkatu, hemen godeltzen presiopean eta babes polizialare. Bale, bai, que, eh, de, etxoin, babes municipaiare. Ah, Municipaioekin, eh, Inciso, hemen betiko gora du berda, ah. municipalak udaletxaren menpe daudela. Bai. Ahí lo ah, dejo. Municipaioak. Zipaioak. Entzun degun bezala, gure arranoren kronikan, pertsona bat, bultzatu zuten paretaren kontra, eta beste mhm. bati jode puta esan zion, deitu zion, hasi, hola, bai. hola Bueno, eh, eh, eh, gu babesteko daudenak. Bai, bueno, <laughs> azkenean, da, <laughs> praxisai, haien edukazioa. Baina, bueno, hori ere, eta oiertzungo kasua ere bai, ez? Oiertzungo kasua, ez? irugarrena. Irugarrena. Oso ez bai. bai. e Bildu. Gainera, kolore politiko berdinekoa diren udoletxek e, izen ditugu bi jarrera desberdin ikusten dugu e, partiduaren e, organoetan ez dagoela kriterio unifikatorik hori yeah. oso kuriosoa Bueno, horretan koalizio batean daude eta Oi hartzenen bai, minio bazkenean e, El lo mismo Jota Jota Baina, bueno, ze, ze bitxia gertatutakoa Ze pena bai. horretan gertatutakoa Gure atletik amaitzatuko Ez de la ba, pena, ez de la pena Ez de la pena, da lo chagarrea. Ah. No, a mí no me da bai. pena, a mí me da bai. Bai. locha. Es ri locha, es ri locha. Bai. Bai, e, errentería creativo. Mira, que los de, a ver, eh, hemendi kan bidaltzen dugu oi hartzungo memeak, mesedes, <laughs> oni boruz meme bat egin mesedez. Mesedez. Arrazo iba que yo man Diego. Imagina que nos dias salun meme de esto. Eta atxeteko kide hau dena gure arrana oiertzunen kontratu dugu pizka bat eh, falta dela bereziki Irunen eta Donostian falta direla, ba, prozesu hauek aurrera eramatea, pues prozesu administratiboa da, desgabetzeak desjabetzeak egiten duena, justi prezio bat zehazten da, pixka bat horrela dihoa. Leku askotan gertatu dan bezala, ba, bai. ger geratzen dana da, gipuzkako alde hau, eta eta bai. ezakiz. Eta, eta, no, eta donosti eta porque azken finean, iri bat, iri bat diren enean, jende gehiago egon goda horagian protestak, zika ber, den. Bueno, eta, hori guziko zeu. Oiaztunguaren... Zatorraialeko kideak edo zatorrala... Antan dago gure o... azken, e, bere, azken deialdia, ez? Ea konturatzen gean, ea bintzat aktibatzen da jendea, olako ekintzetan parte hartzeko, edo bintzat, bueno, ba, gaiari buruz, e, bueno, e, ba, ezagutza bat izateko, ez? Eta, bueno, interesgarria da baita ere, ba, hor botatzen diguna. Bai. Deialdia karira, e, gure beste arranoak kontatu digu hemen gauza bat. Mhm. Urriak hogeita batean, oaso maian... Ui. Urriak hogeita batean, oaso maian, da. Mikel Azulu elkartean, arratsaldeko zazpitan. Ilaren hogeita maikean berriz, martuten astigarra horereta, merkantzietarako trazaketa berria eta bere eraginak ezagutzeko oinez egingo den martxara deitu nahi dugu. Ez oazo, ez oarson, ez inon txikizioa eta da benditu. Mhm. Hori da, pixka eta honek kontatu ba. digu, ez, azkeneko hiru ontako balorazio egingo dutela, pixka eta goeraren balorazioa ere bai, eta hori pixka prestakuntza egingo dutela e, martxa horren inguruan, ez? Hori kontatu digu, ez da? Mhm. E... No, ba, da, hoxe da, baita ere, kontatu digu prapasamen hori, ondo, ondo ekeko, eta, bueno, ba, hor e, ez dakit primizia edo, eta hor dago, ba, bueno, saretatikan ere bai, eta... Mhm bueno, urriako ba. bat, zazpitan, Mikel Azulo taberna. Oixe. Bueno, oker ez banago, hain besta besti bat dijoa, ez? Bai. Baina ez dakit, orain ez dakit zein entzanda, eh? Ah, badakit! Ah. Sekzio berri bat! Sekzio berri bat! Ostia, egin bar dugu, egin bar dugu kuña bat de sekzio berria. <laughs> sekzio berria! Porque nik uste, que, que en cada sallo vamos a inaugurar una nueva sección, eh? Bai, bai. Eh, bueno, sé, a ver, orduan, Bestia bai, e, eh, aurkeztu barregoa abesti bat, baina jarriko de bat, a ber. Aurkeztu de ah, bueno. Pues, a ver, ah, eske. Aurkeztu bat de sex, Justo bukatu zegu, zea, sintonia. E, ah, <laughs> eh, ah ¿sartuco de Careta, a ver cortenilla. Herzio, Ertzio, ertzio, ertzio, ertzio, ertzio, ertzio. Muy corporativa, al Aldeco, a bestia. Bueno, eh, pues así de, de improvisado eh, guitarra <laughs> guitarraren entradilla ondo de la duda bai, bai. no me gustó el no va a ser a ver a eh. ver Harry Benito como hacen en la radio eh. Eh. Harry Harry <laughs> guitarra es que Urrengo orquesta Bardete nada ¡ah! ¡ah! bueno guitarra puto puto puto puto puto Yo, bueno, a ver... <laughs> Eh, a ver, suposatzen zan zuek Premiziari, badaki, badaki Premizia bezala udaukagu Margatu zebolleta el, Zebolleta, zebolleta <laughs> dago pixka bat Deliratzen, delirium tremes Dauka, orduan No la acude Nola tú, eh, kafra, mesedez Kafra, <laughs> bueno, a ver Cafra eh, pesillo 3, por favor Daukagu hemen Ez? Ah, bueno Urrengo Canta… No, no, no, pero este, este, este, eh, ah, qué ah, ah, es tu barda Orkestu bar da sekzioa Hau, ze sekzio barruan Claro, eh, es que ven, acabo. buah, o sea, es un universo paralelo. Pues aquí tenemos para tres lelos, tres universos, a ver. <laughs> Paraleloides. universo paraleloide, a ver. Es rico. Es rico cantar. Panorama musical, la panorama. Es rico que no pobre. Cuña. Cuña. Cuña. <laughs> Oye, hori oso zarra da, zarete, eh? Zarra. Bai, da. A ver, cebolletas, aitona, ah, cebolletas. eh? <laughs> Bueno, de eh, zertaz dijo. A ver, está aquí, herriko <laughs> es escena estena musikalaren referente Bateringuru. Dijo dijo a ah, ver. Esa es esa dut, voy a ser sincero. Voy a ser... Eh, voy a ser como mi sueldo, porque mi sueldo es sinceros, porque no tiene celos. <laughs> es de pocos celos mi sueldo. Pocos o sinceros. es sincera también mi sueldo. que, bueno, me, me confieso. Va a que usted me estará juguete enseñando el confesionario. Gua, y ni quiten más de un sin chiliquirratean confesionario de Bichuat. Or cocha que no es que... Confesionario de Bichuat, ¿verdad? Cocha que no es que... Tocin dirá, es un Si le gocía que se botas a la vaga en Que firmé lo del... Oye, va a decir, yo nice. Pues rezo, cuatro padres... Pues, no la da, Ave María, Sedo. <laughs> No, no, no. Vaya, rapeatzen, rapeatzen. No, rapeatzen, hori da. Ponte cuatro canciones. a distorsionatzen pera batekin. No, hauek ez día. Hauek es. No hay que decirles que recen cuatro padres nuestros. Antes se dice, ponte cuatro canciones de Fermín Muguruza y así piensas que eres activista. Vaya, <laughs> Hostia sortuko lokalean, botatuko buena Buenas juten bueno. piloto va benetan, hostia, eh, porque eh, Desde aquí, Fermín, si quieres, Fermín, si quieres una entrevista a la que aquí te tenemos las puertas abiertas. Fleming. Fleming, Fleming, Fleming, Fleming. Fleming. ¿eh? Fleming. Fleming. Bueno, a ver, certas dijo ahora. <laughs> o sea, <laughs> no sé, de buruzko pertsona Bakatu, entzulei, saiatzen ari garela Ah, ya sé, me estaba confesando. Me <laughs> estaba confesando. Baina ez alde zero garrenean. Ez que meak Asmatu beste, beste bat, behintzat. Como? Leheno esan dezu berdina, konfesionatzen ahi zinela. No, es que no, no me, no acabado todavía. Ah, horren ah, konfesio ez da bukatu, hor baina orkestean ahi gira atala. Sí, pero, pero atala honen konfesioa, barruan... Hostia. A ver. <laughs> Bueno, hau zer da, Tomas Balsaseko eta... Ba, ematen du gaz eh, bat Baina eskaleta irakurri er- er- irakurtzen ezea. Hori da, du. Zebolleta. Bai, bai, no. Ah, eh, vale, vale. Es que, es que, <laughs> ahora viene todo. A ver, ze, ez dezute... dago kondizio tan, zebolleta dago pixka bat. Etxoi, jarriko dut berriro. A ver, a ver, gogoratzeko, ze aurkeztu bat ez dute. Ertzio, ertzio. Bai, bai, bai. Ez, ez, ertzio, tanta, be. Ertzio. A ver. <laughs> La guitarrilla. A ver, ez Oaso aldeko Abestia Ai, ah, es que a ver, es que no me a ver. gea. O oh, entzu ez dute, zer aurkeztu behar Bai, bai, oso aldeko abestia. Bai, bai, bai, Es que a ver, eh, también nor dugu. a veces... A ver, Nordugu, <laughs> <laughs> Sarrera bat con korun bako Bere, itxoen pizkat eco Azkeneko konfesioa izan andadilla, mesedes. ¿En N confesionario, ¿En N confesionario. Eneco, <laughs> Eneco N, N, eco? N. Es que, N confesionaria. Que de Uchi utzi, Que es que seccionen y de allá, Pello repárase que me dan. Oye, repárase. Como dice Chile, repárase. Oye, se ramantén y menduco. Claro que repárase, <laughs> repárase. Eh, Pello, repárase. un se eh. Oye, Pello, repárase el grifo. Oye, Pello, repárase la junta. Oye, Pello, repárame el café. Es que eh, es un unión. Hacer que esto es Vale, Corumba. Pero. Es, ¡Sexiva! Vale, venga, venga, venga. Corumba canta <laughs> Ko taldekidea den, taldekide badaukagu hemen, ezta? Dola ah, eh, izena du? Kaixo! Julen naiz! Ez gafo! Julen naiz, no! Korupako beslaria, naiz! Eta orkestera natura, besti A bota, bota, bestia! Bueno, ez, pues, hori, Kontatu behar diet, taldearen enorabidea eh, eta bestia! Ba, kaixo! Julen ah, naiz! Korumbako talde kide bat, torun bat talde kide, oi bat, <laughs> ze talde aia ez du jotzen, batean, hasi zanan bibia mezortzir arte, maketa bat eta ira disk, diskakin, azken diska ni dios konturatu zan, eta horregatikan, orkestan izuet, Iberis diskoren, xoak abestia! Ertziok Aholkularitza juridikoa Aholkularitza Aholkularitza Hori da, oso. Kaixo, eh, Hori, gabon... Iturbia. <laughs> bueno, muskulo, muskulo taldekoei jakin alazteko, eh, kuña honi iren izena, oza, sea, jarri dugu musika turbia bezala. Musika turbia bezala. Bueno, eh, kaixo... Eh, berriz ere. <laughs> Ben komentatu du keko, eh, ni nei zela. Keko, kaixo keko. Nada bai, bai. Bueno, eskerate eh, zuzen. Mikrofono hartu en bat. Eta akabe koki dea, eh, askatu kolektibo horako abokatuen kidea naiz. Para no se confundan eh, las siglas. Akab, bai. kakin por cierto. Eta, bueno, e, guk ematen dugu pixka bat kolektiboei, baita pertsonaei e, eh, e, eh, juridikoa, minio, bueno, perspektiba batetik pixka bat, bueno, kolektiboa, edo, demagun, ez? Eta, bueno, nik emango dizuet, e, urrengo etorriko diren irratxa jo guztietan, pixka bat, e, bueno, inciso edo... Alkuak. Alkutxo txiki batzuk. Ona. Piska bat, eh, zuek ere plantatzen bali baitu zue bat, edo bueno, niprest eh, ni prest hori ere mhm. ateratzeko. Eh, telefono bidez gogorazen dugu alde zutela gurekin kontaktatu eta gian bai, eh, sekzio, honetarako galderak bai alditu, alditu zuen bideratu ah, telefono bueno, eta jokin zuen aktibatu behar dugu telefono hau baina bai, bai. baina bueno, akaba kolektiboko telefono zenbakia gogoratzen dizuez, seiz azpibi bi iru behatzi, lau iru Eo zer goza, bai. eh, kontaktatu dugu lesai, ere bai, kanal hortatik. Ez gerik asko. Egon bea. Oso, ondo. Zertzio berria hori da. kuña hau guapa da gola, eh? Oi hartu na guzti, eh? Bai, polita, polita. Bai, bai. Sorio, zorio. nak. Bai. Bueno, va, ba, tienda. Es que gusto música u comida du pizka ya la saia goitze egitea, eh? Bai, mi bueno, la saia da tozen gozak, es día, es eh? un chortan pizkat. Se orkesu go. Sí, estoy en en Sheda, da. Notizia... o sea, un recopilatzen ditugu Notiziak azkeneko hilabetekoak horrela kuriosoak edo, digamos, lerro horoko ratik pixka eta dienak horrela graziosoak bai, eta juten geha jasotzen nahiz eta estatuak, estatukoak izan, porque batzuk ez dira mengoak. Pero bueno, hori eta komentatuko ditugu. Batzuk, irakuriko ditut eta ez ditut ez da komentatuko, porque ya <laughs> notizia berak, usten du da, lugar, ez? no deja lugar a dudas. Espera, espera, xarma Pero beste bai. batzuk, hartuko ditut eta botako ditut. Nora, gure arraina dagoen pezera da, porque batzuk egingo ezkiotu. Pa! Eta zuretzako... Eta gero uini eta Eh, batzuen iturria ez dut esango, porque... Egun kari gogai batzuk dira. Se Bartolo jungo da, iturria. Eh, ah, eta, eh, bueno, hablando de un eh, azkeneko ordukoa ikusi dugu, que han desplegau Ala a los bai, a los a los chipayos le eta makrobotillo ez da makrobotillo ya munizipayo termino sea berria. Milenial, bai, bai, milenial, ala. Bai, millennial, millennial, bai. Bueno, bueno, leo comentatu dugu, egongo zera parranda bat leioan, ez? E, gazte ah, bai. Jenera, e, eh, ba, konbokatutako ikasteak. Eta, bueno, ea, hori da, pixka bat, e, zebolleta komentatzen zuena, ez? Azkenean junda ertzainak eta municipalioak. Eta, gobaratu dezagun. Eh, dios, to dios. Eh, aquí, para, para el juridiko, te dejo una nota. Eh, campus universitariotan, ezin dela polizia zartu. Eia. Errektoretzak baimen esplizitoa eman behar du campus batean sartzeko. Eta orduan hemen... Fallo, zebolleta. E, juridiko juridikoa zein Nor? Ala da, ala da aspektua juridikoa. bai, ala da, ala da. Zea, bai. le, e, zea, unibizitatean legeak, ala bastante autonomia Eia. dakate juridikoki, legalki eta autonomia Bera, dakate. Beraien Bai, bai, minio. Esango Esango benuke, ba, errektorea eta zipaiada eta guztia hauek, eh, personaje guztiak. Eh, o sea, sea eh, misma moneda, eh. Misma cara de la misma moneda, ¿eh? Vale, porque hori, hori gogoratzen o sea, porque en dakat bestia notizia que pone, el labi se disuelve y entrega sus bastoncillos de PCRs. Eh, ah, bueno. Eta me suena como el labi, la villera, labi, <laughs> <laughs> es ese ente autónomo que, que contiene miembros como el Lendagari del PNV, oh. los alcaldes de las tres capitales del PNV, qué gente erudita. el presidente de UDEL del oh, PNV, otro. Y pues es súper el ente autónomo. Bueno, detrás cebollita de eman charrera, tengo noticias, carra, edo. Ah. ah Cinco años sin empleo y sueldo a la secretaria del juzgado de Santurci por permitir un cotillón en la sala de vistas. ¿Eh? Subtítulo. La funcionaria del juzgado posibilitó que su hija y su cuadrilla realizaran una fiesta ilegal después del toque de queda en Nochevieja. Ahora, juzgado con edo ez dakit duen, ez dakit Bai, bak, epaitegiko sekretaria, uste dut. Sekretaria? Eh? mm. ben, pertsona bat, putzi, die, bere bueno, alaba ba- eta bere... Hori? Bai. Bakea eta parranda. Bai, noski. Bai. Ba, Hori, berri bat Nire kuadernoan jarri ditut. Jai eta borroka bere garaian. Hori da, ez? Nire... Ni Guz gode horren kontra, eh? Kuriosoa iruditzen zego, baina, bueno, nire ditzen... Eta zer zertzen, jende guztia juzten zala horre begira. Claro, egia da, ez dela publiko... Igual, eskontza bat zan, igual, edo auskalo. Hori, edo agian zegoen zena, Eh, zinemaldian e, eh, romantzietena emagin eh, kotillon. <laughs> Hori da kotillon. <laughs> nire kuadernoan jarri diot titulo alternatibo bat notizia bakoitzari. Eta ah. honi jarri doan tituloa izan da. Una fiesta con todas las de la ley. Mm. Mm. Muy bat, Buena apreciación. Bai, <laughs> eh, ay, Azpe institutu, azpe institutu, azpe institutu, azpe Ah, de secretario de Economía del Gobierno vasco. Bueno, bueno, bueno urrengoa. Hemen jolasten dugu eh, izenburakin eh, bueno, La zona azul de la chantrea ha vuelto a amanecer pintada de blanco y detienen a tres personas como ocurrió el pasado 1 de septiembre, la polémica zona azul del barrio Irrundara de Chandrea ha vuelto a amanecer pintada de blanco. La acción ha sido reivindicada de nuevo por los Margolaris, a ritmo de la ranchera. La policía municipal ha detenido a tres personas. <laughs> que de también ¡Ándale! ¡Ándale, Margolari! ¡Ándale, bien! ¡Margolari, pichulari! ¡Quita los colores! ¡Más rayas blancas y menos rayas azules! ¡Y la OTAN! <laughs> Zapata zule. Zapata zule. Eta bueno, honi jarri diot, eta hemen, bera, eh, irakuriko azkeneko zatia, la policía municipal ha detenido a tres personas. Nik irakuriko titulo bat, Tena pero... Tena margolariak. Zentzua, bakoitza, itzen zentzua hartzen ditu nahi, nahi duen bezala, eh? Hablando de azul. Pitufoak txantreatik at. <laughs> Bakoitza hartzen ditu nahi duen moduan. Bueno, otarik ezeko Noticia batetikan, beste patera pasatzen <laughs> Hostia, estás muy heavy, eh. Metal edo trascore. Es que, fue, de verdad. El TSGN, Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Abogado, abogado. Uh. abogado. El TSGN que no es una marca de tijeras <laughs> modernas de cocina, la Nicer Riser. Nicer Riser, bueno. El TSGN anula la pena a un guardia civil que detuvo a una camarera porque no le gustó el café. <laughs> Hostia, este Sibarita, ¿qué es? El TSGN ha anulado la sentencia contra un guardia civil que detuvo a una camarera porque no le gustó el café que le sirvió en una gasolinera de Legarda. Legarda se da una farra, imagínate. Ah, el juicio tendrá que repetirse por la sección primera de la audiencia provincial de Nafarroa. Pentsatzen dut delegatua zela. La delegada de la gasolinera. O de la ah, eh, Delegarda. Delegarda. Honi deitu diot. Bai, bai, bai, bai. Honi deitu diot. Ba, Guardia ba, Zibilak. Eh, hori da, impunidad de osoa, eh? Deitu diot. Hori ze, hostia, bai, gara. Honi deitu diot, síndrome de abstinencia. Gogoratu behar dugu, eh, polizia eta segurtasun indarre dakatera, presunción de veracidad, izena duen figura juridikoa, eh? Daude gu baino, <laughs> Eh, guarago, guarago, eh, su, su, esto vale más que la nuestra. Gertatu zan azan eskatu ziola eh, kafe bat eh, seme deskafinatuta, baina esnea berrogeita mar gradutan, eta gero apur bat eh, zeazukarillo batekin, eta, eta nata. Iosferizada, liofilizada, eh, una hostia claro, pues, claro, claro, es que... Yo creo que pidió... ¿Cómo puede estar tan ordinario? Yo creo que pidió un café con farias. Café con farias y... Vaya está, eso ya... Hoy tú te Urrengo, a ber, no di dijua, sin da urrengo noticia. <laughs> Ostia, au. Bueno, le, le tengo eh, esango dut. Eta gainera, ingo arrosa sareari erreferentzio bat. O sea, suelta la olla. Gaito, <laughs> metikoa. Noticia veraz. Jueves 2 de septiembre de 2021. Irun. La erzaña detona por precaución una olla encontrada en un videgorre de Irún. Toma ahí. Bueno, expresamente. Oye, expresamente. Noticias noticia express. Expresski, noticia <laughs> express. va zertzian, be, eh, va babarron potentiak. va Claro, ba, gero, e, hori jaten bada, kalte kolateralak sortzen Bueno, badago, badago una bat irunen gainea, uste kate ditzen jotela. Hor barruan Zer aleguán. Se harta de bai bai emenda, oh, cámara de Gácedo. De verdad, efecto que no es defecta. Es que emenda cagu, güne efecto con las de la Aren, eraginez, 5 amar minuturo le yo aireki bar degu. Bai, se va a tener en ese momento. Bai, le Makro le yoan da con macrobotillo. Macro macro cebolletón. Bai, horrea jutenzaren. Bai, macro vamos, tuvimos un taxi a... Bai, es, vas a llorar ez da. Un Uber. Ah, bai. A ver. Urrengoa! A ver. Eh. Mira, hablando del rey de Roma, más móvil. <laughs> Canta ¿Eh? España abajo. No, YouTube <laughs> todo usted. Oye, oh. Oye, si queréis llamarnos. Si eh, queréis llamarnos otra vez. Mañana publicidad. Sintili que ratear en. Irrati libren estatutu dukan edo ezan publizitatea ez dago, eh? Ezin dugu egin. Baina deitu digute, hori egia da Móvil bai. Mobil gehiago, ez? ¿eh? Mas mobil, bueno, eta zer gertatzen da hoiekin? La masa, la masa móvil. Esto es lo que os comenté de Peñíscola. Más móvil rectifica. Ah y no multará por no devolver el router al cliente que perdió a su familia en el derrumbe de Peñíscola. Al hacer la gestión de cancelación del contrato que tenía con la compañía de telecomunicación, en su, mueble reducido a escombros se encontró que, la, que le exigía la devolución del router bajo amenaza de, penalización de 150 euros. Porque a Bustuan el el eraikin bat, eh, eta Eta honi bueno, deitu ba, diot, honi deitu diot. Zer gentilezia, eh, kompañeren atletikan, hori, Honi empatia, aukala, masmoi de empatia. Zutaz gogoratzen gara, bai, noski baina dirua. Gogo amaten dit, eh, zera, apuntatzea, eh, horrea benetan, eh? Alta mango eh? Baina, ekin, eski, eski, jo, ze, ze, ze, ze, eh, ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, Etika, bueno, empresarial. Oso fidagarriak, eh. Etika empresarial bai, jarri eh. diot eh? izen buru bezala. Kriston haute. Bere ekidatzi zutezten, zera, liburu horiek, ez? Eh, legi horiek. Eh. Bai, ez. Eh. Bai, bai, bai, bai. Mas móvil, mas móvil, mas móvil, eta mas móvil, mas router, mas router, mas router. Gero, orain, txaltzen dute, liberal famoto hauek, ez? Responsabilidad social corporativa, edo ah. figura redundante politau. Nah ematen duela, enpresak direla gure lagunak eta gure beharrei asetzeko bada. Diotra vez la sigla esa? Responsabilidad social eh, corporativa, izena du. decir esa sigla con lo fácil que es decir gilipollas. Bai, <laughs> daukako baita ere audio va emendikan, eh? Azkeneko, azkeneko, ah, ah, da. Azkeneko eh? Bueno. Eta esto... Baina, eh, apuntatu Ahí hicimos diot, en casa de herrero, en casa de herrero, saben errar. Ah. Eh, esa era zarrau moldatu está eta hemen título. El ex jefe de estupefacientes de la Policía Nacional en Alicante fue asesor de un narcotraficante. bueno, bueno, eh, eh, en casa de Herrera, <laughs> en casa de Herrera saben entrar. Vaya Ori, bai, Ori, Herrería va ¡Eh! a gaude, Ori. Ojo, ojo. Mini punto para Kiko. ¡Un punto, un Kiko punto. a rato ya. Te subimos el sueldo que no tenemos. Que no tenemos es <laughs> muchos ceros, ¿no? Sincero, el sueldo sincero tenemos. que bai. Eta hemen kafra esan duen bezala, orain dakagu berri berri bat, porque... Jo, eh. ba, berri bat, baina ez nik irakurriko, izango da, berri bai, bai, eh, bai, gaina, bai, punta, gurekin deitu du, eh, orain dela gutxi, zan beharra dago. Gainera, mas mobilekoa, gainera, zan bera. Egia da, <laughs> egia da. Agian bera, zara, egin nahi zuen. <laughs> Deitu du plan, EITB maratoia, eta ni, ez, hau, zintzilik irratia da. <laughs> Eta, ba, mas mobile, eta, no, zer, nola? Eh, eh, Bapatean bai. izan da oso absurdua. Ah. Baina, bai, grabatu diot. Ez que deit, deit, deitu diogu gure... bai, eta kontotu diogu. Eh, a ber, galdetu, galderatzen, a ber. Galdetu diogu, ez orain... A ber, sagardu iparranda zalea, Eh, bueno, ¿Te sagarrote jungo da. que sagarrote bai. Ose, Urte. Manzana, eh, txotxeatzen dauden urtean, txotxeatzen. Eta para dugu, ez, eh, sagardui badak eguzin da. Bueno, Gogoratu nahi de denoi sagardui hau dela. Arduradun bat da. Ardura de más, bai, da gure... Ez, ez, ez, ez, consejera de Osasuna. Sí, consejera de los ah, Osasuna, no del club de fútbol Osasuna, eh. La que decide quién echa el penalti y quién no. <laughs> Horun <laughs> hori da, ez? Eh? Sagardui gure... Sagardui, sagardozalea. Sagardozalea. Eta... Manzana konposano. Beitu, eske gainea, eske dala hostia, ze junda diskoteka pila batera, eta baitare kontzertu pila batera. Eta saltzen du super ondo Eske... A ber, bota, bota. Hau dihoa, lege... Entzun, entzun. Dantzara zoaz emean, ba, ba inguru batean eta distantzia mantenduaz edo zugre urkoarekin eh? baina kontzertu batean badakigu zer gertatzen den, pilatu egiten gareala, gauza biak e, dira. Hmm. Eta kontzertu batean ere badakigu azkenean ba, musikaren arabera eta horrela gure mugimenduak desberdina direla eta bateratzera joaten gareala, salto egitera, e, beste modu batez e, baita ere gure gorputzak geratzen duten duena eta orduan arriskua gainditu egiten dugula, edo gehitu egiten dugula. Hori dantzaleko aten ere dantzan gerta daitek ez da? Bueno, baina desberdina izaten da ez da, jarrera eta garre, ganera horretarako ere hor neurriak izatea eskatzen da que... ma. Es que, vamos... Behar diegu... Behar diegu matxura buruaneko... Ez izena, tipa, honentzako... no izango zen? Ze sartu da emakume hau, Ze ondo argudia duen, saltzen duen, eh? Hau, badijoa, badijoa lege... Badijoa lege... Hau da diskoteka. Diskoteke. Eta da kontzertua. Desberdintasu es que, eh? zergatik esan duen Horain, dekretu berri bat sartu dute Normaltasunaren re, dekretuan Esaten dute e, Ekintza, kultural guztietan edo Eventu guztietan, osea, tabernetan bakarrik Taberna ez den, ez den lekuetan Ezin da alkoela dan Bakarik ba. ura, konzertutan eta dutzen Ekintzutan bakarik bai. ura Taberak ebat edaten dut tira emelisa, no te jode juten denean parranda da Bai. Zaten du Ramon Bilbao, penobero guztia. Eh, eh. Eta zagardua, pues petritikikoa. Zagardui. Bai. Ez? Zagardui. Hoixe. Bueno, ba, orain jarriko dugu bestitxo bat, oz, a ver. Bai, ez, txekzio hau eh, honi bai. amaiera emateko edo. Bai, eta... Zein da? Autobes ah. magikoa. Ostia, hori... Bueno, ere oiertzungo lagunak. Autospena nire tokatzen zait. Buda. Buda. Che, eh, baina keko, bestela keko abesti, ba, jarri beharko dago. No, ez, pero que keko da, gero, eh, ah. amaiteko, es que besta bestia daka perfil de, de acabar, eh. Vale, baina ya bior dut agos minutu dara magu, eh. Bai, bai, es... <laughs> eh, abesti hau da, kurumba bezala talde bat juntzitzaiguna, eta nik uste, Euskal Herrian talde bat, eh, azken urtetako oberenetarikoa, eta si hubiesen seguido, hubiesen llegau, a más que bai. Ahi os lo dejamos. Mm. Puta. Mm. Zintzilik iratia. FM. Sincilic iratia. Hablo. Ah, ¿eh? FM eun. Erdio. Txio contua. Comienza a vender online con Shopee. Erdio. Erdio. gure askoa irrifarra gozatzen gaude eta zunon zaude musika de balde herriaren alde badago talde nahikoa denbora badoa gaza nahikoa zenbat droga txarrena denbora beti bere bilata beti badikoa zenbat droga txarrena denbora Beti gehiago nahi da, inoiz ez da nahikoa ez Ez zan nahikoa, ez zan nahikoa La la la la la la la Autobus magikoa, oi hartzen di, hei! esklabo tximuaren gatibu Egunero kodozia erosi behar baitu Egunero horrela ukerrago bestela Bere urrengo etxea izango da kartzela Alaxera bizitza aurkitu nahi dutitza Dena konki pasan aian baina gaizki gabiltza Beti bere bilanta, beti badi inoiz ez da nahikoa eh? zara da Zuk elditzen zaren ean zerura joango gara Eta gure rutina egunero berdina Mundu ondako bertsonak azpertzeko egina Beti zoaz buetaka eta zure digitaka Erritmonik altu gabe bere flowa badauka bere bilata beti badi joa Zenbat droga, txarrena denbora Beti gehiago nahi inoiz Rege musikarekin sortzen dugu jura Itzazu egindu da eta zabaldu mundura Autobus magikoa denbora gelditu da Zenbat droga Txarrena denbora Beti bere bilata Beti badijoa Zenbat droga Txarrena denbora Beti gehiago nahi da Inoiz ez nahikoa eh? Bueno, itxoi baja bat izan dugu, hori ezin dugu... Ukatu. ukatu. Agur, kafra! Kafra joanen behar izan da, bihar lana Eh, el pajaro ha del nido, esaten den moduan, eh? Bai, ez da, bihar Guiz guztia. Guiz guztia nagoen. Bueno, eh, gure kuina esaten zuen moduan, orain txioka sekzioa, sasi sekzioa aurkestuko dugu. Eta bueno, zertaz jungo da sekzio hau, ba, pixka bat, esaten den moduan txio, herria txio, esfera, mundu, sakon, eta turbio... Turbio, a berez Turbio honetan jaso gotzen dena pixka bat hor, iabete bat entartean, pues, debateak, zezta bai da, edo zer, zer dago pilpilean horrela ez, txiosfera honetan, euskal txiosfera bai. txiosferan zehazki, porque euskal bai. txiosferatik ditugu horrela pixka bat tuitak, eta eh? beti ere, aterako ditugu tuitak kontu irekitatik an. Osea, bai. kontu itxiak azkenean gure bai, usuario, eh, gure usuario pribatutatik an, e, eh, jarraitzen ditugu orduan ez, ez dugu hmm. bidezkoa ikusten, ba, pixka, zabaltza, bai. Bueno, Ba, bota pixkat, e, eh, zebolleta. Hori, hori, hori da pixkat kontua. Bai, eskaletan jartzen du moduan, orain dakagu... E, txioka... Txioka sekzioaren aurkezpena, eta ja, agurra, txiokaren aurkezpena bai. egin baldin badugu, orain zer tokatzen da. Bai, pues orain e, pixka bat komentatuko dugu, ba... eta batzutan pixka desastrosoa izan den gaurko... Ya bueno, proba bat da, gaurkoa probaldi bat, Piloto, piloto. piloto. Ahi, eh, hablando de pruebas, e, eh, gero, e, gero aldezunean porque komentatu bai, bat egu bai, bai. bat. A ver, a ver, minuto bat, pasa. Bueno, hori, jarraitu kontatzen, pero eh, zu kontatu eh, manifaren deialdi bat biatu behar dut. Ah, bale, osongi, bueno. Gure zebolita maitea, dago lanea, da tope. Deialdia. Komentatu bat zenun agurra edo zer esango zenun ja. Bueno, hori bai, bai, betziki... Eh, eskerrik asko eh, gaur entzun diguzuen guztei norbait balin badago hor eskerrik asko eskerrak eman nahi dizuegu aguantatzeagatik gure pedradak gure informazioa eta pixka bat errespetua zor diegu ere bai pa, ba, pixka bat e, Mariam Begoñari pixka bat e, VPO edo BOE edo ez, e, babes ofizialeko dituzten afera eta drama ez, drama bat da ere bai ez, horren inguruan ba, pixka bat e, serio jarri behar gara ere bai. Eta kontzientzia du ez, ematen du donostiko, donostian kertatzen ari dena ez, dela e, ba hori injustizia bat, minu gure herrian ere gertatzen nahi dira, eta nik uste dut ez dela izango den lengoa, eh. nik uste zeboiak ere zeboietan mesen ez? Ez da azkenekoa Ez azkenekoa, ez da lehenengoa izango ere ez eta orduan, pues, bueno horren inguruan ba, refresio bat eh, merezitu ere bai Eta orain, etxe bizita izpide dugula Bizka uh -huh. tirakurriko eh, deialdi honen kontua esan dizuana Bota Horriaren amasaian manifestazioa. Ira, iraiaren hogeita bian infernuaren aurkako epaiketa hasi zen eta hurriaren hogeian bukatuko da. Iraiaren hogeita rotzian Firestone, Ifrane, Landegi bereskuratua dezalogatu zuten. Lezo horeretan lobatu etxea epaiketaren zain dago. Azora funts putrea groseko hainbat dizelagun kaporantzen ari da. Situazio hone, situazio guztia ikusita, aski da, donostian, donostia turistentzat saldu nahi dutelako. Alkileren prezioa ordain ezina delako, zeharkako kaldatzeak geroz eta gehiago direlako, da botatzen gaituztelako, periferiatik ere bota egiten gaituztelako, etxe bizitza eskubidea delako bermatzen, are gutxiego paperik gabe eta goera zu, zaurgarrian dauden kiden kasuan. Ez dugulako bizitza saldu nahi, etxe bizitza ordaindu alizateko, okupazioa bide bakarra da, urriaren amasaian manifestazioa, arratzaldeko bostetan bulebaretik, gure etxak defendatuko ditugu. Eta okupazio bulegoak, inferno bizirik eta lobatotxak sinatzen dute manifestaldarien deialdia. Bai. Bai, lobatoko kideak, ez? Eh, esan berro dugu lezo harrak direla, horren eta harrak ere bai. Bueno, eh, bere karteletan sinatzen zuten eta jatzen zuten. En un lugar entre lezo y orereta. Uh, kuriosoa. Ba bai, bueno, hor daude, ez? Eh, sarreran, ez? Horretako sarreran, ez zita sartzen zarenean, hori ikusiko dituzu. Edo lezoren irteeran. Baita ere, Eta bueno, bizkat hori agurtzeko, nahi zuzuk ere zerbait esan, agurtzeko edo. Fa, eskerrak emane bai, ato peña, no? Bai. Zu bakarrik zauden hor, entzule hori. Entzule hori. Bai. Bat, bi, iru, zero, sinzero, <laughs> hemen da, programa sinzero. Ez dakik gabe zein zu dauden edo zer, aher? Zin izango da urrengoa ere bai, ez dugu zeztu endika, minion. Bueno, principios, bai, gure leloaren barruan, bat zegoen jarita, azken, hileko azkenek ostegunean. Ah, principios horrela mantentzea. Zazpibide niru, hogeita bat, azkeneko hogeita sortzi. Hala da, bai, bai. Hogeita sortzi. Eta, bueno, pixkatu orain bukatzeko, e, modu, goian bukatzeko, ema, sarrera emango diogu pixka bat, eh, mendillorriko gazte batzuk Ira, hemen, oain, bat. mezu bat, A ah, WhatsApp bidez, laun bat entzuten dagoela, parece ser. Ertziok, herria ortziok, hortziok, Ostia! Saludos! bai, bai. Saludos. Agurrak emendikan. Eta hori, pixka bate, eh, mendilloreko gazte batzuek ez, e, eh, txilmafiaren gertukoak direnak, antza ez? Batek bat ez, da, ez dago txilmafia barruan? Ez zuzet ez Eta gero gainera, hori dela gutxi jarri zuten, zera, figura faliko bat, e, iruñeko... Ah, haiek izan ziren bai. Bai, bai akutsuko... Ez, Fales drumus. Ziervo war edo, direkoa. Ba, bueno, hor la ere bai ez, e, zena musikalaren parte direnak, nahiz eta batzuekin nahi ez izan. Eta pixka bat jarriko dugu, ba, Y me hizo, acucho. Y se levanta. A ver, pon. Cuando un hombre se cae al suelo, coge y se levanta. ¡Acucho! ¡Hey! ¡Achucu, achucu! Blank Beats Production Ez daukau ez teri, Baina nire rapak, ez dizu edo mutuko Inda bere zibate, ez detzen di Oro zen gure arteko lotura Gertu gertu sentitzen, zaitu kuadria Nesta distantzan dira, segun zuen herria Jamuren perra, gran perturbada Yo temblo creada Gilen agara Tu Gure eskila De milla historia Gordetzeko buruan Akutxu, akutxu Txarro, akatu Akutxa, akutxa Jonde izuela Akutxu, akutxu, akutxu Katxarro, akatu Akutxa, akutxa, kaka Jonde izuela Akutxu, akutxu Txarroak atu, akutxa, akutxa, lejon deizuela Agutxu, agutxu, agu, katxarroak atu, akutxa, akutxa, kaka, lejon izuela Zine egiten dut, ez abukatuko, eraiki dugunaz, egongo gararo Mapiren baratza, erreko diago seguro, eta handik aurrera, bereak akabu Claro. El que está yo creo. Claro. Atuco atuco atuco Sí sí sí sí sí sí sí sí sí y